Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o zikr olmadığına görə. Yəni hardan götürür? Bizə nə maraqlıdır nədir? Yaxşı. Bu hədisə hədisləri müqabilidir də. İndi mən birləşmək istəyirəm. Mən öz kitablarımızdan bir dənə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bu şəriətin qurucusundan hansı ki bütün sahabelərə o cümlədən də Əliyə o namazı öyrədən və hər kəsin qabağında imam olan, hər kəsin qabağında imam olan Və mən necə namaz qılıram, eləcə də qılın deyəm Peyğəmbərdən öz kitablarımızdan. Bir dənə. Hədis gətirin ki, Peyğəmbər s.ə.v o cür namaz qılır. Bir dənə. Məsələ bundan ibarətdir ki, Həzrəti Peyğəmbər s.ə.v ki, bu cürə namaz qılır. Sonradan əmələ gələn əhl-beytin nəzərinə görə bu qol bağlılıq sonradan əmələ gələn. Ona görə də istəyirəm hədislərdə o götürülmür. Vacib hansıdır? Qardaş, bir dənə, bir dənə söz istəyirəm. Qiyamda vacib hansıdır? Siz mənim xoşa gəlmədiniz. Sual. Bax, mən bir dənə sizdən sual. Sual nə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Yavaş yavaş inşallah danış. Bu ibadəti eləyib. İndi mənə bir dənə öz kitablarınızda bir dənə hədis gətirin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namaz qılınış formasını. Siz qılmırsınız bu namaz qılmış formasını. Bu formanı hansı hədisdən götürmüsünüz, mən onu deyim. Mən məsələ elə bir hədisə rast gəlməmişəm, yox ha, yoxdur. Yəni əli yanında söhbət. Yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi mən bir ola bir söz dedim ki, Əhlibeytin nəzərinə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni əli açıq namaz qılır. Əhlibeytin nəzərinə görə də indi qulaq assa qulaq. Sən dəlil götürürsən də qulaq istəyirsən. Mən o mənada demirəm. Qayıdırıq, yəni həmin kitablar, zadlar, əhl-i beytin adına o bir şeylər olmur. Yox, məsələ nədən ibarətdir? Məsələ bundan ibarətdir ki, məsələn, Peyğəmbərin bir namazında bir qol bağlı söhbəti görür də, məsələn, alnının nəyə qoyulması söhbəti də var. Görsən qardaş, fərqi məsələlər indi bu məsələdən keçir. Fərqi məsələnin özünün kökündə bir yadlar söhbət elədik. Sonra qardaş, o əsl onun üstündə dayanır axı. Mən ona görə sənə deyirəm ki, o əsl onun üstündə dayanır. Gəlib bura gəlir. Sən mənə istər əqidənə əlaqəli olsun, istər fiqhlə əlaqəli olsun, bu mövzuları mənim üçün müzakirə ilə bilsinsə maraqlı deyil. Ona görə maraqlı deyil ki, bax, bir biyavad deyim ki, bu məzhəb bu 8 kitabın üzərində qoydu. Onlardan da mən danışdım təkrarləmirəm və müəlliflərindən də. Və mən bu məhzəbi necə qəbul edim? Yəni, bu məhzəbi, məhzəb olaraq demirəm, e, ən azından necə qəbul edim ki, bu əhl-beytin yoxudur. Mən bunu kitablarımızdan danışın, qardaş, mən demirəm ki, o kitablar. Yox, qardaş, sən mən boşa düşmürsən, mən deyirəm ki, mən deyirəm ki, bu gün Cafərlər deyir ki, biz Əhlibeyt, Əhlibeyt məktəbi, Əhlibeytin yolu. Yəni, biz dinimizi Əhlibeytdən götürmüşük. Düzdürmü? Bir dəfə üzr istəyirəm. Alo, mənə bu çox maraqlı gəldi. Aleykum salam. Ha, hə, Fatih, necəsiz? Allah rəhmət eləsin. Tamam. Yəni, mənim demək istədiyim odur ki, bu, yəni, Mən başa düşmüşəm. Bəs salam. Mən bilirəm, başa düşdüm sənin nə demək istəyirsən. Məqsədin nədir bilirəm. Amma bala, məsələn, Əhl-i özündə o hədislər ki, götürülür, məsələn, səhih üstündə, məsələn, Peyğəmbər salavat edələyik. Mən üçün maraqlı olan nədir? Peyğəmbər salavat edələyik ki, namazda, məsələn, bu qolbağlıq söhbətini mən başa düşdüm ki, Əhl-i Sünnədə müstəhəddir və təkid olunmuş müstəhədlərdən də. Bəli. Təkid olunan, nəsiyyət üçün. Hətta vacib deyənlər də var. Məsələn, şubqar vacib deyir. Ona görə vacibə görə də gəlir çıxır ki, əhl-i beyt tərəfi. Yəni alimlərin, alimlərin əksəriyyəti, məsələn 4 məsəbə görsək də, Abu Hanifə, Şafi, Malik, Ahmed heç biri demiş vacibdir. Yəni ki, bunlar deyib ki, istihərsə qoyulmasa da əl açıq da deyib ki, hətta Şafi, hə? Şafi deyib də əl açıq qılınsa, yəni batilliyi yoxdur. Ümumiyyətlə Şeyx Şərtut var, Misrin bilirsən də Şeyx Şərtut. Müasib belə tanımıram. Belə adını eşitmişəm. Şeyx Şərtut bu adını eşitmişəm, belə tanımıram. Heç üçündə görməmişəm. Hədisinin alimlərindəndir, başa düşdüm. Hədisinin alimlərindən yox. Yəni, müasir alimlərdən, bu müasir alimlərdən direktor olub. Adını eşitmişəm, belə bilmirəm. Yəni, nə, nə eşitmişəm? Adını, adı tanışdım. Ha, o, onun barədə şiələrin, şiələr barədə onun da nəzərləri var, şiələrin fikri. Bir sən, bir sən nəzəri var. İndi, məsələn, bu təqrib məsələləri ki var, bu məsələlər, mən məsələləri isti yanaşmıram. Niyə belə isti yanaşmıram? Düşmənçilik mənasında yox, astagfirullah. Mən, qardaş, təqrib məsələlərində nəyə görə sizə yanaşmaram deyim. Təqribən ki, yəni şiə sünninin yaxınlaşması deyim və s. Çünki mən burada elə ən azından şiə tərəfdən çoxlu hilə dolu şeylər görmüşəm. Elə Xomeynin özü deyilmə. Məsələn, bir tərəfdən danışılır vəhdət, vəhdət, vəhdət, vəhdət. Birinci ümumiyyətlə mən o vəhdəti rədd edirəm ki, o vəhdət sahabələrin söyülməsi naminə olacaq o vəhdəti rədd edirəm ki, aşən namusu üzərində qurulacaq. Rədd edirəm elə bir vəhdəti. Bu bir. İkincisi, ikincisi. Məsələn, Mursali Amuskəşdə, biz keçən, nə idi onun adı? Amufarsın, hə, Amuskəşdə. Farsı oxudun bir etsin olmasın. Hə, deməsi, qışda kəv oxuyurdu, hə, farsça imtihan verirsin, deyil mi? Hə. Deməli, Farsı hə. bizdə var idi, oxunmayıb. Ağzını hamişdən. Hə, deyirəm, hə, qoxundur. Bizə o tərcümə elətdirmədi Akifindis. Bizə ki, Farsı öyrənəcəz. Kitabı özünüz tərcümə edirdik. Nəsə deyirdik. Qoymur Azərbaycansa. Nəysə, məsələn, süd verməyin şərtləri. Müstəhəb olan şərtlər. Deyir ki, uşaqla süd anası tutursansa, müstəhəb şərtlərdəndir ki, süd anası sünnə olmaz. Nəqranda da var. Yəni, 12 manası şiyə olsun. Sən südündən nəsə keçirsən. Hətta yəni, bu Saudiyədə bu məsələn. Hətta Şamiyə Şiəyə qız vermək söhbəti necədir? Şiə üçün əhlüsünnə də qız vermək. Əhlüsünnə görə, əhlüsünnə görə. Müsəlman olan bidət əhli ilə nikah səhiyyidir. Vəssalam. Batil deyil nikah. Yəni müsəlman bidət əhli. Də olsa, yəni əhlüsünnə kimi bidət əhli sayılır. O əhlüsünnə olmasa da nikah səhiyyidir. Nikah batil deyil. Vəssalam. Əhlüsünnə görə nikah batildir kimdən? Kafirlərdir qiblə əhlinlər səhiyyidir. Orada heç bir problem yoxdur. İttifaqdır, icmadır. Burada müşkilat yoxdur. Və məsələn, bilirsən nə, məsələn, Xomeynin, hələ buradan mən gətirə bilərəm, var burada özünüz oxuyarsınız, yerini kitabından. Məsələn, deyir ki, hər bir məsələdə əhl-i sünnətə müxalif olmaq məcad tapmaqdır. Yəni, hətta şiir kitablarında, hətta müstəyidlərin kitablarında, bax, mən burada yazmışım, mən mafiyədə özünüz baxarsınız. Deyir ki, açıq ayın da deyiblər ki, bax, mən yaxşı bilirəm. Amma Sən, sən yaxşı qardaş, onda sən, ixtilaf söhbəti deyil, sən əhlüsünnət alimlərindən elə bir söz deyən tapa bilməzsən. Məsələn, sən usul kafidə gedib oxuyarsan, hətta Xomeynin öz kitabında bir var, hədis bir öz alimin sözü. Yox, bunlar faktdır. Gəlirlər, İmam Cafar, İmam Cafar gəlirlər, sual verirlər, güya, e. Cəfər sual verirlər, İmam Cəfər Mədinə dedi, küfə əhlindən biri. Deyir, ya Cəfər, bizdə küfədə ixtilaflar çıxıb, neyini ixtilaflı məsələlərdə? Sən Yəni şeylərdən yoxdur orada. Deyir, baxın deyir küfrədə yaşayan əhl-i sünnətin əməlinə. Əhl-i sünnət nəyi eləyirsə, ona protif olana edin o haqq olacaq. Yəni məqsəd əhl-i sünnətə protif olmaq. Quran sünnəyə cəmiən və la təfərrəqu. Nə tər baxırsınız bu ayə? Bu ayə qardaş bax. Birlik deyirsən ha. Nə, nə cəhətdən birlik? Yəni mən məsələn, mən məsələn Bu məzhəbi, qardaş, məzhəbi. Yəni, qəbul edə bilmirəm. Qanun işıqına yaxınlaşmaq. Səbəb ona görə yoxsa qardaşıq bir vətən övladları. O məna yox. Mən danışıram, mən danışıram. Bu məzhəbin təməlindən. Hansı ki, bu məzhəb bunun üzərində qurulub. Mən danışıram, danışıram. Kuleynidən. Mən danışıram məclisidən, Qur'anilidən. Mən danışıram, mən danışıram. Qur'anın təzifinə etiqad edən bunlardan. Mən danışıram, şərin ricallarından, mən danışıram əhl-i beytin adından uydurulan yalanlardan. Bunların hamısını yazmışam. Nə qədər, məsələn, ravi var, şiə məsələbində ən şərəfli ravilərdəndir. Şiə ricallarında gəlir ki, deməli, imam özü deyir ki, mənim adım, bizim adımızdan 100 minə yaxın hədis uydurub. Şiə kitablarındadır. Dəhşət, yəni mən, mən, qardaş, vallahi, özüm əmin, əminəm buna. Risk vasif bilirəm ki, Bu qutub istəməliyik kibar. Bunlar hamısı əhl-i beytindən, adından, uydurulan yalanlardan başqa bir şey deyil. Hamısı bütünlükdə. Yox, ola bilər orada, ola bilər müəyyən nəsə olar. Yəni, bu, kitab, bu əhl-i beytdən gəlməyib. Necə? Bütünlükdə bu 8 kitabı köklü şəkildə sən inkar edir. Əhl-i beytin yolu deyil, bəli, köklü. Ən azından mən sən nə edeyim, qardaş? Ən azından mən nə edeyim, bax. İmam Cafir, Abu Hanifənə İmam Malik nə bir yerdə yaşayır, yəni eyni dövrdə. Düzdür, eyni dövrdə Əbu, yəni məsələn, İmam Cəfər Sadiq hicrətin 80-ci ilində doğulub, 149-da vəfat edib. Əbu Hanifə də 80-də doğulub, 150-də vəfat edib. Bir il ondan sonra eyni həm yaşadılar. E, və İmam Malik Cəfərdən yaşda az olsa da, amma eyni şəhərdə idilər. Peyğəmbər məscidinin ikisi də dərs verirdilər Mədinədə. Və və yaxud məsələn Musa Kazım Şafi Əhmədin dövründə yaşayıb. Xülasə və onlardan sonrakı gələn alimlər Buxarına eyni dövrdə yaşayıb. Əli Rıza, uh, Muhammed Raqi və s. Nə üçün Abu Hanifə? Bugün Abu Hanifənin bizim əlimizdəki kitabı var. Şafinin, Malikin, Əhmədin bir dənə kitabı yoxdur. Kitablar özü ensiklopediya. İmam Əhməd Müsləmdə 40 min hədis var sənədi ilə. Niyə əlimizdə Musa Kasımın kitabı yoxdur? Üzr Niyə Cəfər Sadiqin kitabı yoxdur? Üzr istəyirəm. Niyə Muhammed Baqirin yazdığı bir kitab yoxdur? Bax, iddia var. İsbatı yoxdur. Mən bu isbatı istəyirəm. Niyə bax, bu 11, 12-ci deməli, bu 11 imamın yazdığı bir fikir kitabı var əlimizdə. Yox. Əcdə kitab var əlimizdə? Yox. Bunlar arablar belə deyəndə ki, onlar fikri məsələləri öz hədislərində deyiblər. Yox, e, niyə yazmayıblar? Niyə, yazmayıblar? niyə onu necə havadan əmələ Bunu Kureyni yazır. Bunu e, e, Molla Bağır Məclisi yazır. 4 əsr sonra. Bəs mən 8 kitab nə deyirəm? 8 kitabdan qabaq heç bir kitab yoxdur. Bəs necə olur Cəfər Sadiqlə eyni dövrdə yaşayan, eyni şəhərdə yaşayan İmam Malikin 8 ciltli Al-Muvattası əlimizdədir. Musay Kazımla eyni dövrdə yaşayan e, deməli e, İmam Əhmədi. Bax siz Müsnəd kimi kitabı, onun 5 dənə kitabı. Bilirsən mən nə deyirəm? İndi mən mən, mən bax bu 11 dənə kitabdan yox, bir dənə səhv gördüm. Bəli, bu 11 dənə 11 dənə mən qəbul edirəm. Heç bir kitab yazmayıb. Bunlar öləndən sonra, axırıncı 11-ci Həsən Əxi öləndən sonra, müfat edəndən sonra qurgun yaşayırlar qohumları, qardaşları. Kuleyni kim biri doğuldu, Qunnu kim biri doğuldu və başqası doğuldu, başladı onların adından hədislər. Ömərdən qəbul olunan hədislər, xəlifə Ömərdən. Sizdə səhih sayılır. Bizdə söhbət Ömərdən getmir. Yox, mən sual verirəm. Sualın cavabını dinlə də. Hədisin sənədi var. Ola bilər bir hədis Ömərin adından uydurulsun. Ondan, məsələn, Səhih adı ilə tanınan Səhih Müslüm. Məsələn, buyur. Misal deyirəm də, mən də bilmirəm. Deyirəm Səhih adı ilə tanınan. Mən sənə sual verirəm ki, ola bilər ki, bir hədis olsun. Məsələn, bir dənə hədisi deyim. Bax gör, bu Səhih Müslümdə. Mən çünki Səhih Müslümü həqiqi mənada oxumamışam. Bir də o gün biraz burada baxmışam uşaqlarla və yaxud bəzi kitablarda sənət kimi götürülüb, orada görmüşəm. Belə Səhih Müslümü başdan ayağından oxumamışam. Bu səhih Müslimdə, məsələn, Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi vəfatı ilə bağlı Fəqin. və orada kağız qələm söhbəti. Bu nə cürə bu barədə hədis var? Qardaş, yenə də biz qayıdırıq xilafət məsələləri. Yox, biz hara qayıdaq, qardaş? Qardaş, hara qayıdaq? Təməl, təmələ qayıdırıq. Peyğəmbərin vaxtına, təməl biz Peyğəmbərin vaxtına sənin təsdiqlədiyin o səhabə var. Mən onun cavabını verərəm, qardaş. Mən sənə onu mən təsdiq, onu Quran təsdiqləyir. Yox. Sən elə deyil. Oran babulama. Cavabını verirəm. Yaxşı, qoy cavabını verim. Fəqət mən istəmirəm ki, mövzusu yayılsın. Çünki bir sən qoy, hə, bir sən qoy, hə. Əhl-sünnətin, əhl-sünnətin bax qardaş, əhl-sünnətin fikri o hədis üzərində qurulmuyor. Hə, bilmirəm onu. Əhl-sünnətin fikri, istiqlal İslam, əhl-sünnətin fikri hədis kitabları üzərində qurulur. Ona səhih söz mütləqən. Əgər o hədisi mən daxil edirəm, o hədis səhih, orada heç bir problem yoxdur hədisdə. O hədisi mən fəqət Mövzuna yayılır. Səhih kitabları üzərində əhli mən sənə bir sənə, xülasə bir sənə demək istəyirəm səhih yox. Bir ola bilsin ki, əhli sünnətin. Hə. O, o hədis səhihdir. O hədis problem yoxdur hədisdə. O hədisin cavabı Bunun üzərində qurulmuş əhli sünnətin sər'i şəri məsələləri. Qardaş, hədis sənə sənə demək istəyirəm. Mən sənə demək istəyirəm ki, Kitab-ül Kafni qabul edirsən, hə yox. Qabul edirəm. Öməri qabul edirsən, hə yox. Kitab-ül Kafni Öməri qabul edirsən, hə yox. Əlbəttə ki, bu hamı qəbul edir. Əhlüsünnə də Ömərin sözləri qəbul olunur, hə yox. Səhih səhih, səhih götürülən. Bəli, qəbul olunur. Hamısı qəbul olunur. Səhih kəlam hamısı. Yəni əgər öz ola bilərdi, yox. Şəxsi rəyidirsə xəta eləyə bilər. Peyğəmbərdən nəql istəyirəm. Bu xəta deməli Ömər xəta eləyə bilər. Ömər məsumdur ki. Mən misal deyirəm, mən söz deyirəm. Sən bu məndə yaxşı görürsən, səhv eləyərdin. Qardaş, qulaq as. Qulaq as qardaş. Söz bir şey xəta verə bilər Ömər vaxtında. Qulaq as qardaş. Allah səbir. Yox, Ömər yox, elə Ömər yox, başda elə əli də səhv eləyə bilər. Orda nə problem var? O qədər əlini səhv etdi falan. Sanki peyğəmbər insanlardır. O qədər, o qədər. Səhv etdi falan. Sən o dəlil var, o dəlil. Dəlil bilmədən şey yox, faktik yoxdur. Onu bilmədən sən məsulsan. Sən o məsulluğu bilirsən. Məsulluğu bilirsən. Sən bilirsən. Özlərində çox eləyirsən. Bir dəqiqə Allah. Sən onu bilirsən. Qardaş, bu mənada demirəm. Yəni sən dediyin, götürdüyün o ki, deyirsən mənim özrüm, bizim özrümüz, əhl-i sünnənin özrü, peyğəmbərin hədisləri Allah. Peyğəmbərin e, mövzu, yəni ki, bizə gələn hədislər kökündür və bizim kökümüz var. Sizin kök, kökünüzdə olan hədis raviləri də xəta eləyib, səhv eləyib. Hədis yoxsa onlar deyir, səhabə söhbəti. Həzrət səhabələrlə yazı satmıyor. Qardaş, qulaq olsa mən sana sual verəm, sən qaz yayınma, başqa şey götürüb çıxarma. O səhabə mövzusunda, səhabə mövzusunda. Başa düşdüm. Həzrət Peyğəmbər dövründə səhabə. O idi ki, nə idi məsələn? Səhabə cavab verir, onlar cavab verir. Başqa yerə aparıb çıxarmır. Sən mənə konkret cavab ver. Sən başqa yerə aparıb çıxarmır. Yox, bura gətir. Mən demək istəyirəm, mən nədən yoxlar deyirsən ki, qardaş cavab verirəm. Biz cavab verirəm, cavab verirəm. Sünnəni hamısı məhsun kimi qələmə versən, yəni onlar hamısı düz deyil. Ən azından əhlüsünnədən, əhlüsünnədən heç bir alim Quran təhrif olunub demir. Və buna kafir olmuyor. Amma şiənin peyğəmbərə peyğəmbər sayıqlayır deyən olub. Şiənin kuleyi peyğəmbərə sayıqlayır deyən olub. Əla. Necə bu sözü deyən olub? Ömər deyib bu sözü peyğəmbərə. Ona cavab verirlər. Cavab verir. Bax. Birinci bundan götürür. Bu vacibə görə, əhlüsünnə vacibə görə. Bütün sahabelər şeylər belə şeylər. Səbirli olur. Yox, səbirli olur. Sənə mən cavabı vermişəm Rabişa. Cavabı dinləmirsən. Sən mənim soruma konkret cavab vermirsən. Sən bax. Bir cavab verir. Ömər. Qardaş, icazə ver cavab. Buyur. Sən mübahisə edirsən, mübahisəyə geri yox. Deyirəm, buyur. Ömər bin Xattab elə başda əli olmağına hər kəs xətasında xəta eləyə bilər. Eləyib xəta. Həzrət Əlidən düzün xəta. Qardaş, Ömər xətalı. Ay qardaş, sualıma cavab ver. Qurban olsun da qardaş. Demirsən, sözü demirsən, mənə konkret deyirsən, mən deyirəm bilmirəm. Və ya Yox. Bir də. Mən cədəl əlisən. Bir ağları etməyi sevirsən. Şahid, məni dinlə çox maraqlıdır. Dinlə maraqlıdır, dinlə. Yaxşı bir şey vaxt ver dinlə. Sen, yok sen akar başka bir olan silmeni yayındırdın. Allah'ım. Rüyanın sayıdır kardeş. Kim yayın sayıdır? Tam burada sayıdır kardeş. Tam burada yok. Tam burada gelmemiş. Yani sen de çocuklarınızda niye yayındın? Biliyorsunuz haradan. Allah yani şey var ki. Hazreti Ali'den bir yağları qeyd elədim. Şahın üzr istəyirəm. Mənə də o lazım olan yerə saxlama. Deyirəm, deyirəm. Sultan Mümkün eşitirim saxla, saxlayım adam mən də deyəndə saxla, sən də deyəm sualıma cavab verə verə. Yəni ki, belə olsun. Yox, mən sən mənə bir dənə 5 dəqiqə vaxt ver. Mən sənə 5 dəqiqə çoxdur da, qulaq. 2 dəqiqə vaxt ver. Ha, mənə 30-40 saniyə vaxt ver. O bunu deyim. Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi dövründə Siyahlar qeyd elədi ki, Həzrət Əlinin istəyirsən deyin, istəyirsən deyin hansı səhv fətvaları verib. Ömər bu cür səhv fətvaları verib. Bəli. Bəli. İndi bu. Quzu cavab verir də bu Ömər də verir səhvətvalar, Əli də verir səhvətvalar. Sənin istinbatın Əlidən Ömərdən. Əli Ömərdən gedibdə söhbət. Əhlüsünə və cəmayə görə. Bunların üstündədir. Əhlüsünə və cəmayə görə. Əli İslamı da qabul edirsən Ömərdən. Əhlüsünə və cəmayə görə. Peyğəmbərlərdən başqa heç kəs məsul deyil. Və salam. Fətiyullah və Fətiyullah. Hər kəs, hər kəs. Öz təqvası biri var. Əlinin Peyğəmbərdən rəvayəti. Əli deyir ki, Peyğəmbər sosana belə elədi. Və salam. Bu əlinin sözü deyil, Peyğəmbərin sözüdür. Rəvat edən əlidir. Burada heç bir problem yoxdur. Hüccət. Aferin, mən bunu deyirəm. Bir də var, əlinin şəxsi rəyi. Bir var Ömərin şəxsi rəyi. Bir var Ömərin, bir var Abbaqırın, bütün sahabələrin, bir var şəxsi rəyi. Şəxsi rəyində xıta edə bilər. Və əhl-i sünnət sahabələrin şəxsi rəyi üzərində dinlərini qurmuyor. Əhl-i sünnə sahabələrin peyğəmbərdən rəvayəti üzərində dinlərini qurub. Yəni bunu demək istəyirəm. Aha, şiələr nə dediyin üzərində? Aa, gözəl. Şiələr isə... Adləri əhl-i beyt. Aa, şiələr isə... Qulaq as. Yox, cavab aydındır. İndi şeyə keçirəm. İndi şeyə keçirəm. Bax, heç hər şey qoyuram, buraxa. E, Sənədi zadı qoydum, e, qoyuram. Sən nə danışırsan? Kuleyni kafirdir. Kafir deyil. Mən deyə bilmərəm. Yaxşı, belə deyim. Çünki mən onun barədə sən oxuduqlar, sən dedin, yaxşı deyirsən. Onu bir dəfə, onu bir dəfə kəndinə çalış elə. Onu bir dəfə bir söz istəyirəm, onu deyə bilmərəm. Sözünü təsdiq edir. Onun barədə qarışdırma aparam, qarışdırma aparam. Həqiqi mənadadır ya. Səmimidir mən. Tam səmimi də. Mən araşdırma bir dəfə sualını yaparım. Bir dəfə qardaşım qurtarsın. İkinizdən də üzr istəyirəm, hamı hocam, qardaşım. Burada ləzzətli söhbət gedir. Yəni ki, adam qavrayır, hər tərəfli qavrayır. Bax, sualın cavabı, sualın cavabı. Məsələn, sən dokumentalmeni Qurenin yazdığı kitabı deyirsən ki, Quran təhlif olunur. Deyir. Bayaqcı söhbətimizə əsasən. Bəli. Yəni, onun o sözünə əsasən sonra kafirlikdən mən də deyirəm. Hamı, icma, hamı. Mən də deyirəm. Vaqif suala cavab vermək niyə? Çünki Süreyya haqqında araşdırma aparır. İndi, indi, indi, indi, indi, mənim sözüm başqa şey. İndi, yox, indi, yox, söhbətlərimizin hamısı buradan gəlirlər. İndi sən o axırıncı qiyamısan ha, ki, əhl-i sünnə Peyğəmbərdən rəvayət olunan hədislərin üstündə köklənir. Bəli. Yəni, sahabələr şəxsi fikri hə, yəni, mən başa düşürəm ki, bir dəqiqə, bir dəqiqə istəyirəm. Və burada biz nədən naşiyiz? Yəni, əhl-i beyt niyə üstünə köklənib? Yəni, sənin sualın odur, bilirəm. Yəni ki, oradan qırağa çıxmayıq, mənim fikrim tam başqadır. Yəni ki, axırıncı kəlmə o idi, o mənim yadımdadır, sağ olasın, həmçin yəni yadımda. Yəni, burada, burada, bu bizim kitabın ki, kökünü, yəni rəvayət edən yəni kökünü tabir çıxartırıqsə, biz bunu neynəməliyik? Araşdırmalıyıq ki, sən bunu düz deyirsən, yoxsa səhv deyirsən. O ayrı məsələ. Düz, düz, düz. Birinci növbədə varıq bunu araşdırırıq. Bir dənə mən bu yerdə qardaş, indi bu yox, bir dənə bir dənə bir dənə bu yerdə, bir dənə bu yerdə mənim, bir dənə bu yerdə mənim, bir dənə bir dənə bu yerdə mənim bir dənə sözüm var. Onu ki belə danışaq. Amma söz veriləcək ki, bu araşdırılsın. Nə? Sən araşdırmasın, mən bir dənə söz deyirəm. Ha. Əgər araşdırılsa, və görülsə ki, bax, çox demirəm, Qum Kuleyni Hələ o qutub Səmələk var Hələ burada şeyh Səduq axı bu ixtilafa gibi olan Hələ ixtilaf eləməyib qardaş Yox, mən ixtilafdan danışmıram Yoxdur, şeyh Səduq axı bizim də əlilimiz şeyh Səduqa da bağlıdır Qardaş, mən bir dənə Mən, görsən, qıraqdan obyektiv yanaşıram Yəni mən demirəm mən belə Bir dənə, bir dənə, bu sözü Mən bir dənə söz, bir dənə söz Bilmirəm, belə təşəbbüllü kimi çıxmasın bu söhbətin üslubunu bilmirsiniz. Niyə görə? Mən sizə deyim. Ona görə ki, mən sizə şəxsi etiqadınızı soruşmadım. Mən sənin şəxsi etiqadını bilirəm ki, sən deyirsən Quran tərif olmayıb. Mən sənin şəxsi etiqadına işim yoxdur. Sən ki, mənim etiqadım Sadqın etiqadı. Mən də bu qəbul elədim. O, o barədə burada da yazmışam. Şeyx Sadqın etiqadı barədə burada geniş ayrıca bir mövzusu var. Ondan danışmıram. Mən bu məzhəbin təməl 8 kitabı var. Bu məzhəb bunun üzərində qurulub. Etiqadı bu 8 kitabdan qurulub. Onlar, onlarla konkretləşdirmə. Məktub səmən üzərinə qurum deyib qardaş. İbarətdir. Düz deyirsən, amma mən indi burlaşdırırsan, e? yox, yəni, yəni ən azı deyirəm, e? yəni əsas peyğəmbərin dövründə də olan, yəni və kitab var, sahabələr var və onlardan alınır bunlar. Sən hamısını onların məhv eləməsin. Sən belə incimə qar, hədis elmindən bir məlumatın yoxdur. Məlumatın yoxdur. O ravilər var, hansı dedilir ravilər, Cabir Əl-Ki oxuyursun, Rabi İbn Əqübbi Allah. Onlar hamısı həmin ravilərin adları. Kuleyni kitabında keçmir ki, Kuleyni deyir ki, mən filan kəsdən o Zurarədən, Zurarədən Cafərdən eşitdim. Mən səni tam boşa Bəs mən də səni deyirəm ki, mənim də sözümün canı odur ki, bax, mənim sözümün canı sənə, hər şey qoydum qırağa. Siz araşdırsaz, siz araşdırsaz, qardaş, eşitməli. Ortaya çıxsa ki, Bəli. Huleyni deyib ki, Quran təhrif olunur, ləhv olunur. Bu Quranın Muhammedin nazil olan Quran olğun rədd edirsə, rədd edirsə Huleyni. Məna təhsilinə söhbət. Yox, nə edir? Onu e, araşdırma. Ha, o araşdırma. Mən dediyim formaya yəqinləşsən ki, və bu belədir bu məsələdir şahid. Bizə necə yəqinləşir? Ki, bizim alimlər, məsələn də indi mən soruşacağım da alimlərimiz bu mövqeydə nə cür edir? Ümumiyyətlə alimlər. Mən müasir alimlərdən danışmıram. Müasir alimlər biz qardaş İbn Səbanın mövcudluğunu inkar edir. Qədim bütün ricallar biz ittifaq edib ki, oldu. Müasirlər mən neyirəm onun müasirçiləri? Hiylətdə düşürlər, təqiyyələr. Təqirbilisi Şeyh Məsəlini necə deyir? Bütün rical alimləri ittifak, necə Şeyh Məsəlin rical alimləri yalan üzərində ittifak edir. Bu necə şeydir? Necə güvənmək olar bu ricallara? İndiki inkar məsələdə. Kitabların hamısını məktəb çıxarmır. Qardaş, vallahi istisnasız bir dənə mənə rical kitabıcı gətirsin, gətir ki, İbn Sabahını inkar etsin. Ki bu fikirləri Yahudi əsli biri çıxarıb. Bunu şiə məhzəbinin bütün ricalları ittifakla deyir. Amma müasirlər isə bir sənə deyir. Müasirlər deyir ki, e, Abdullah ibn Səba bir xəyal məhsuludur. Belə bir şəxs tarixdə olmuyor. Mən necə qəbul edeyim bu müasir kitablıdır ki? Müasir alimlər hamısını bunu deyir. Yox, hansı kitablandı? Məhəmməd Sənalı mizanı var. Havada qalan sözəsi kitabla gəlirmi? Hə, şahı, Məhəmməd Sənalı mizanı var ha. Kitabla? Tonuzda bu sözü gətirmişəm, hamısı var. Şahı, Məhəmməd Sənalı mizanı var. Bax, həmin o dediyim şeir, həmin o dediyim Abdullah ibn Sabah, həmin sizin burada kitabınız var. Aydın, yox, başlayıram. Hə, hə, mən həmin araşdırırsam, mən bunları Mən bilirəm, mən sözlərini mən burada mən neyi sağdan oxumam. Mən sənə məsələn, əgər araşdırırsan, görsən ki, mən deyən kimi Kuleyni, Yox, belə bir şey. Belə nəticə. Yox, o demirəm, qardaş. Əgər bu etiqadda olduğuna yəqin olsan, onları kafir kimi baxacaqsan. Mən bu sözə cavab verəmərəm. Niyə? Çünki bilmirəm axı bu məsələ nə məsələdir. Mən bilmirəm. Orada bəlkə bir sənə deyirsən. Mən gör nə deyirəm. Mən bilsəm ki, filan kəs deyir ki, Allah yoxdur. Yox, o nə demək? Mən bir sənə deyirəm. Qardaşı qardaş bilməzsin. Mən o qan kimi deyirsən. Yox, bir kəs desə ki, fakt yəmin olsa, bir o təsdiqlənsə, tamamən, hə, bütün dəlillərlə, bütün... Hətta müasir alimlər də bunu deyir. O, bütünlüklə, hə, əgər təsdiqlənsə. Bax, bir sənə isə bax, bax, sən 100% yəqinliyə çıxsan ki, 100 faiz ad. Filankəs Allah anlamayır. Baba, 100 faiz ilə. Filankəs deyir ki, Allah yox. Qardaş, qulaq üstə qardaş. Sən 100 faiz yəqinliyə çıxsan ki, məclisidir. Filankəs. Kuleynidir. Qulaq mənə filan kəs sən belə deyəndə niyə eləsin? Deyinən ki, sən tam yəqinliyə çatdın. Sən niyə altdan qorxursan? Qardaş, altdan qorxma. Nə sadəcə mən şərə şəxsləşdirməkdə bu ümumi bir sözdür. Ora sən gəldin eləsən ki, filan kəs yaxşı Allaha inanmır. Sən yaxşı yaxşı kafir. Sən yaxşı qardaş, sən onda sən yəqin olsan ki, 100% filan kəs deyir ki, ləfs ləfsi ya əməlli başla. Bax bu Quran Muhammedə nazil olan Quran deyil. Bu Quran sahabelər tərəfindən dəyişdirilmiş Qurandır. Tərif olunub. Bunu deyən Kafir bizə sonra təhlil mövzusunu geri qarışdırır. Yox, 100% əmin olsa. Mən dediyim formada. Bax, bir də mən qulaq o mövzunu geri araşdırasan. Mən sənə deyirəm ki, qardaş, bax mən dediyim məna təhrifi yox. Mən dediyim bax, indi bax deyirəm ha. Bu Quran Muhammedə nazil olan Quran deyil. Bax bu Quran var, əlbisdə bu köyə. Sahabelər tərəfindən tərif olunub, dəyişdirilib. Əsl Quran deyil. Vəssalam. Bunu deyər, kafirdir, kafir deyil. Təhrif nəsə necə deyir? Dəyişdirilib də, dəyişdirilib. Bunlar yəni, bir sözlərini kimsə müdaxilə edir. Yəni yox, e, ailə çıxarılır, özlərindən ailə çıxarılır. Yox, yox, yox. Sən şey eləmə, oradan buradan demə. Bu mənim konkret, konkret cavab. Yəni ailə çıxarılacaq. Bir yox, konkret. Hə, sənə təpəl adam bu Quran 6236 ayə hal-hazırda ki mövcuddur bu Quran. Hə, 6236. Bir adam desə ki, bu Quran peyğəmbərə nazil olan Quran deyil. Yəni Bu Quran, hə, Peyğəmbərin nazilonluğu əsl Quran deyil, hə. Bu sözü mən qabul edirəm. Və o kafir sayırsan həmin adamı. Kafir sayırsan həmin adamı. Çox üzr istəyirəm. Ha? Çox üzr istəyirəm. Vallahi yəni bunu elə bil ortadan yəni nə o tərəfdən nə bu tərəfdən kimi danışmıram da. Əgər haqqı axtaran bir insan kimi maraqlı bir bu tərəfdəki alim, o tərəfdəki alim haqqı axtaran Sonra oran diyelim. Başta zaten avrama da alındı. Yok ya yani onu burada her şey. Ehl-i sünnenin fikrinde gittiği yolda Bir zərrə xəta yoxar ki, elə belə var. Çapılmayıb. Yəni, tam nə cürə var idi əhl-i sünnət tamamən, yəni o cürə gedir. Bir də üzr istəyirəm. Bu Xumeynin kitabında, yoxsa bilmirəm, deyir bizə görə qəbirdən və yəni, e, şeydən Yox, bir dəfə, bir dəfə, ora gəlir. Bağlaşımsan, bir dəfə ora gəlir deyil. Demək, yox, nöqtəni qoymamış. Nöqtəni qoymamış. Bax, xahiş edirəm. Hələ sən də deyil. Xahiş edirəm, nöqtəni qoyacaq. Xeyrəm. Hələ əziyyət çəkmişik. O risalə bir daha xarışdır. Allah yolunda əziyyət çəkmişik, bir-birimizə halal deyik. Ondan qoyda danışaq. Çövə nə deyirəm? Neysə. Mən sualı belə qəbul edim. Uranın Mühəmmədin Peyğəmbərimizin əlində olan əsil Quran deyil, təhrif olunub kəlməsini kim qeyd edir? Əhl-i Beytdən Şiyə məhzəbinin alimləri var, böyük qaymaqlar. Əhl-i Beyt yox, Şiyə böyük qaymaqlar. Əhl-i Beyt İraq olsun. Ha? Yəni, məsələn, əlbəttə ki, Əhl-i Beyt bundan uzaqdır. Kuleyni, məsələn, məclisi. Kuleynin məclisi. Ni'mətullahi Cəsairi. Adnan Dahran, Yusuf Dahran, Heysam Əl-Hamsa. Bunlar bu şəkildə O bu bir sənə, bu sənə, deyib, və hə, bir sənə deyiblər, nur tavarsıfə bir sənə deyiblər, deyiblər ki, kimsə ki, Quran tərif olunmuyor, o şiyə deyil. Nur Tavarsi, Şiənin ən sonuncu mühaddislərindən bu izlədir. Bir dəfə də belə bir söz verir. Dəlillər isnədi, ağa gözəl, dəlillər isnədi. Bu kitablarda var, e, Şiə kitablarında. Usul Kafi, Buhar, Navar, bu kitablarda olan mindən artıq Əhl-i Beytin adından uydurulan hədislər. İmam Həsən Əleyhisselamın, İmam Hüseyin. Ən çox cavab verdi Muhammed Baqirin. Bəs biz deyirik ki, bunlar onların adına hədis uydurublar. Hamısı isbatı orada var. Biz Peyğəmbər, məsələn... Mən bu kitablara qəbullər, Əhələ Beytin yolu deyil. Ömər hədis uydurmayıb, buyur, uydurduğu hədisi gətir. Yox, e, öz fikri ilə Peyğəmbərə adını calaya bilər, sürməz. E, o sözlərini təsdiq edir. Dediyi sözləri Peyğəmbərə hə, calaya bilər, ya yox. Bir də mən sizə sözüm, qardaş, bu ümumi bir sözdür. Əlimizdə nəsə varsa, qardaş, əlimizdə nəsə varsa, qardaş, əlimizdə nəsə varsa, Beləsə, ümumi sözlə bu belə ola bilərdi. Əlbizin nəsə varsa gətirin. Yəni Ömər Buxarıdan Mənə gətir ki, Ömər Sulayman sürdür. Mən, mən, özüm mən bir dənə söz deyim azsə. İddia başqa şeydir. Əslində iddia eləyir. Amma bir də var ki, iddia yox. Şia müəlliflərinin özlərinin yazdığı. Özü bunu deyir. Yəni, bu mənim dediyim deyil. Yəni, bir var ki, məsələn, fikir Mən deyirəm ki, bu belə deyil, yox. Şia alimləri özü bunu deyir. Mən sənin kitabı deyirəm. Başa düşürsən? Məsələn, bax, burada mən sənə, burada mən sənə. Bu, burada olanların, olanların, Qiyasu Quranın tərsi ilə əlaqəlidir. Həzrət Əli Aleyhisselam, bax, məsələn, Həzrət Əli Aleyhisselamın burada sən, ə, e, yəni, Əstəğfurullah, Rabbi və Atub ilə uydurduqlarından götürmüsən. Əstəğfurullah kimdir ki, uydurmaq? Yoxlar, dedin ki, xətalar səhv. Ola bilər. Yox, qardaş, yox, yox, elə deyil. Qardaş, qardaş. Dəlil götürür. Əstəğfurullah el-azim. Bir dənə səbr mətinliyin. Yox, yoxlar dedin onu. Qardaş, bir dənə səbr. Mən bir yoxlar dedim ki, Biri var əlinin Peyğəmbərdən, hədis rəvayət. Peyğəmbərdən. Əli yalancı deyil, nə də başqası. Ondan söhbət getmir. Bir də var, Əli, Əli. İctihad edər, alimdir. İctihad edər. Hə, səhvləri də əlinin səhv ictihadları. Qardaş, nə səhv nə dinlədə? Əli ictihad edə bilər. Nəinki Əli. Sən sözünü deyirsən. Və xəta eləyə bilər. Məsələn, birini deyim. Bu xəta Yaxşı da, hə? Yaxşı. Mən düzdür istəməzəm bu mövzu düşsün. Mən şiyə kitablarından gətirim. Yox, Həzrət Əli. Hə, hə, onu Məşəyə kitablarından gətirin. Ola? Yəni, gətir qardaş. Ola? Götürəli, təbilin. Məsələn, Əli Sünə kitablarında olan deyim. Məsələn, Abdullah ibn Səba. Bu rical naqş ilə də var. Və bu deyir. Buna Həzrət Əli həqiqətən səhih qəbul olunur ki, bunlara Həzrət Əli deyir. Bəli, bəli. Ondan sonra yəni ki, bunları da əhl-i sünnə bu cür demir ki, yox, bunlara Həzrət Əli demir. Yox, yox, yox, əhl-i sünnə xəta eləyə bilər. Yəni əhl-i sünnə bunlar əhl-i sünnə qurmasın deyil. Xəta eləyə bilər. Həm də burada nə var ki, alim istihad eləyər, səhv eləyər bir savab, düz eləyər iki savab qazanar. Günah savab qazanmayacaq ki. Bunları səhv eləmişdir. Bunları nəyi? Və dediklərini... İlmi belə şeylə danışma, nə qardaş? Yox, sən dediklərini dinlə. Abdullah ibn Səba, Abdullah ibn Səba bu fikirləri yayanda, Əli radiyallahu anhının zamanında yaşayırdı o. Əli eşitdi bunları. Və onun ölümünə hökm vermişdi. Bu ədəb cahillikə şilədir. Bu Nuvaqtinin firaqı şiyasındadır. Və indi bu dediyim, hələ Əhlüsünə kitablarını bilməzdir. Bu həmçin müslümdə də olmalıdır, səhv etməsə. Və Əli səbailərdən bir dəstəni tutur, ocaq qalqır. Və onları oda atıb yandırır. Bu xəbər İbn Abbası gəlib çatanda İbn Abbas deyir ki, əmin oğlu Əli xəta elədi. Deyirlər, niyə? Deyir, çünki mən Peyğəmbərdən işitdim ki, Allahın əzabı ilə əzab verməyin. Yəni, od ilə öldürməyin. Gərək boyunlarını vurardı. Burada nə var ki? Yəni, əlini soyudum hə? mən. Yox, mən bilmirəm. Yəni xəbərlə. Məşəqqətlə özünü söyləyirlər var da. Yəni ki, çox hə, var ki. Amma mən mən sizə bir dənə baxın. Yaxşı, Şeyx Allah. Məsələn, Qoy mən sahabalardan kimi. Bir də onlardan söz deyim. Eşidirsiniz? Böyük günahlardan. Qardaşım siz söyləyirsiz siz dəlillərə. Biz də kəmzavad deyə bilmirik. Biz güya savat. Gəl reallıqdan danışaq da indiki haldan. Məsəl üçün Nəfər deyim sənə. Bax, bir, bir, iki, Yasin oxumaq olar. Məsəl üçün deyirəm də, amma. Sözünüz olmaz. Siz bizə nə əyib görürsünüz, onu sübut edin. Onlar deyil, qardaş. Mən bayaqdan fikir verirəm. Buyursan, Allah sağını sağlar. Yəni, o bir mövzu deyil, qardaş. Ah yəni, əhlüsün alimlərindən də ölüyə Quran oxumaq olar deyənlər var. Elə İbn Teymiyyə rəhməllah. İbn Teymiyyə deyib ki, olar. Bu fikir mövzudur. Alim deyə bilər. Şafi deyib ki, olmaz. Varaq deyib ki, dəli. İbn Teymiyyə deyib ki, olmaz. Gözünüzü çıxardırlar ki, xeyir olar. Qardaş, bu fikir məsələdir. Nə o cahilliyindən nə edir, eləmir. O fikir bir məsələdir. Fikir bir ixtilafdır. o önemli değil yani ben şimdi. Gidelim kardeşim. Abi diyor olanlar için bir bilin oldu. Biz deyəndə ümumi nəsə bir şey çıxarmaq lazım. O belə gəlir çıxır sizin sözünüzdən ki, sözün deyəndə ki, üzr istəyirəm, nə yəni? Belə gəlir çıxır, biz kafirik. Hayır, konkret şəxsin başqadır. İnsanlar da deyirsən Quran Bax məsələn, bax məsələn, bir şey şeyxə sayıqlayır. Bax məsələn, peyğəmbər sayıqlayır. Sonra Ömərin sözünü əldə bayraq eləyir. Bax məsələn, Ömər bir peyğəmbər sayıqlayır. Ömərin sözü sonradan bayraq məsələdir. Ki Ömər Əlidən rəvayət olunur. Bu, bu hədis, bu hədis gəlir bir havlan var. İstəsəz qeyd edə bilərsiniz deyib. Çünki mən bu verə bilməyəsəm. Yəni, Yaz. Siz deyib, nə? Deyib, deyib. Deyir, Peyğəmbər əmsal, necə qeyd eləmirəm? Burada çox məsələ, mən durum onu yazım, bunu yazım, başım var. Görürsünüz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir. Hə. Hə. Hə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə... Sən çox məşğul olursan bu ixtilaflı məsələlə. Vallahi yox, vallahi yox. Vallahi yox. Sən bunları mütaliə eləmirsən, sən bunlara asılafı girməsən. Qardaş. Sən bunlara cəhd eləmirsən, qardaş, bu yerə... Sən yaxın oxuda görmürsən. Bir də səbirlə, yox, o məndə yox. Sən vaxtımın, vaxtımın, vaxtımın. Yəni, elmə sərflədiyim vaxtımın. Bu məsələləri sərfləmişim uzaqlaşı 5 farsına, 2 farsına. Yəni mən bunu demək istəyirəm. Mən indi heç məşğul heç, heç baxmıram da. Bir də axırıncı da yazdığım bu risalət, bu risalət o da ki 3-4 günə yazmışam. Sənə özün risaləsi də, hə? 4 gün deyirsən. Bu, bunu özüm yazmışam. Hə, Allah Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə sə səfərə çıxdım. Ona xidmət etmək üçün yalnız mən var idim yanında. Əli deyir. Bu kimdən yorulursun? Əlidən. Biharla var. Kim götürür bunu? Biharla var da gəlir. Məclisin kitabı yoxdur, Biharla var. Orada gəlir. Ona görə indi cüz səhifəsini qeydim yazır. Biharla var? Hə. Və yazılır da, nə insan var? Yaxşı, mən özüm üçün yazıram kitabla. Biharla var da, qulaq asar inşallah. 40-cı cild 2-ci səhifə. Üstü 120 cilddir. Əvvəl 20 cildlə çıxırdı, sonra 120 cildlə çıxartdılar. 40-cı cild 2-ci səhifə. Deyir ki, Əli deyir ki, peyğəmbərlə birlikdə səfərə çıxdım. Ona xidmət etmək üçün yalnız mən var idim yanımda. Və ayşədə onunla birlik idi. Yəni, üçüncü səfərə çıxmış. Yar onlara hansını şeyələr səhih qəbul edən bir alimlər ondan danışmıram. Yəni, xəta deyirsən. Yəni, sözdə səhih, hədislərin hamısını səhih qəbul eləmir və zəif hədislər var bir halda. Aha, onda danışmayayım. Bəs ona görə mən bəyaqlar deyirəm ki, Yox, bir dənə sözümü qoy tamamlayım. Mən bir dənə bəs ona görə bəyaqdan deyirəm ki, Bax, mən bax görürsən, mən bir də hədis gətirdim, sən deyirsən bu səhihdir, səhih. Ona görə mən bir ala deyirdim ki, bu mövzuları heç mən bu açmaq ehtiyac yoxdur mənə bu şəri mövzuları eləməyə yeri yoxdur. Və ona görə deyirdim, hədis, hədis. Qardaş, sən sən zəif səhih, elə deyirsən, hə? Qardaş, oxuduqlarına görə, oxuduqlarına görə deyirəm. Şiə ilm, şiə məsələndə hədis elmi var? Yoxdur. Qardaş, şiənin rizaları bir sənə gündədir. Şiə məzhəbində, şiə məzhəbində, qardaş, yaxşı, onda mən sən, var, var, qardaş, sən izah mən bilmirəm olar. Qardaş, Allah sənə deyirəm, deyən, deyən, üzr istəyəm. İlk hədis mustalahını yazan sizdə İbn Mutahhar Əl-Hillidir. Şəhid Hüsani yazdığı mustalah İbn Həcərin yazdığı mustalahının kopyasıdır, kopya eləyir. Və o bunu yazanda, yazanda, burada var ha, bir də o zəhmət olmasa ver bura, orada çox azdır, bu, bu mövzu çox azdır. Məsələn, xüsusi bir mövzu qoymuşam bura. Şiyə məsəlində hədis edir. Cəmi 3 səhvə. Mən yazdığımı oxuyuram. Ümumiyyətlə şiə məzhəbində hədis elmi olmayıb. Onlar hədislərin ağına da, bosuna da baxmadan, hədisin ravilərini araşdırmadan necə gəldi qəbul ediblər. Qədim bütün şiə alimləri Kitab-ül Kafini hamısını qəbul edirdilər. Amma indikilər başqa şeylər deyir. Şübhəsiz ki, bu elm, hədis elmi, əhl-i sünnətə məxsus bir elmdir. Daha sonra onlar əhl-i sünnətə baxaraq bu elmə girişdilər və nəticədə də onların bütün hədisləri zəif və uydurmaçıqdır. Şiənin ən məhşur və ən qabaqcıl mühəddislərindən biri olan Hur Amili Vasari Şiələ deyir. 20-ci cild 100-cü səhifə nəşrlərə görə təhqiqlərə görə bəzi nəşrlərdə 30-cu cild əsas buna baxın. 30-cu cild 260-cı səhifə nə deyir? Deyir yeni istilahlar görə Hur Amili İbn Mutarharın çıxartdığı hədis elmi var. Ona bidət deyir yenilik. Deyir, bizdə belə şey olmayıb. Bu yenidir islahlar ki var, yəni hədisləri səhih və zəifə ayırmaq. Deyir, əhl-i sünnətin etiqadına, bu onların qaydalarına müvafiqdir. Biz bunu onlardan götürmüşük, onlara baxıb. Hətta bu elm onların kitablarından götürülmüşdür. Bizdə olmayıb belə şey. Və deyir ki, bu bizdə bidətdir. Sonradan çıxan uydurulan bir şeydir. Yəni zəif və səhih sözdür. Yox, deyib ki, deyir, Qur'an deyir ki, bizdə belə şey yoxdur, bizdə yəni nə var? Bizdə nə gəlir olur. Hə? Bütün qədimlərimiz hamısı belə deyib qardaş. Bütün qədim alimlərimiz. Başda Uğur Amidir. 8 müəllif, 4 müəllifdən biri. Və qol nə deyir? Həmçinin o deyir. Məlum olduğu kimi bu istilahlar, yəni demək ki, bu hədis zəifdir, bu hədis səhihdir, amma bu hədisi qəbulləmirəm, bu hədis ola bilsin zəifdir zat. İbn Mutahhar Əl-Hillinin və onun şeyxi Əhməd ibn Tavsu zamanında ortaya çıxdı. Bunu da deyir Vasabi Şiyada 30-cu cild 263-cü səhifədə. Yenə də Püşənin böyük hədisçisi Yusuf Bahrani eyni təsdiqləyir. Və Yusuf Bahrani deyir ki, hədisləri səhi və zəif kimi növlərə ayıran ilk şey alimlər İbn Mutar olub. Ondan da bu belə şeylər söhbət olub. O da icratin 7-ci əsrindən sonra yaşayıb. Və bunu da e, harda gətirir Yusuf Bahrani? Nəda e, həd, Hədaiqun Nadira. 1-ci cild 53-cü səhifə. Şii alimi Əl-Hairi Muqtabisul Asar kitabında 3-cü sil 73-də deyir, heç bir şübhə yeri olmadan məlumdur ki, bizim alimlərimizdən Şəhid-ü Sənidən qabaq Dirayətul Hədisə dair kitab yazan olmuyor. Bu elm əhl-i sünnətin elmlərindəndir. Biz onlardan götürdük bunu. Və sonra burada sual çıxır, sual yazmışam. Bəs nə üçün şiələr bu hədis elminə girişdilər sonradan? Cavab, əhl-sünnət hədsiz sənədinə və doğruluğuna fikir verirdi. Və bu səbəbdən də şiyələr daima əhl-sünnətin yanında gözü kölgəli idi. Çünki onlarda hədis elmi mövcud deyildi və hədislər necə gəldi qəbul edirdilər. Bu səbəbdən də onlar əhl-sünnətin qınağından qurtulmaq üçün bir elmə girişdilər. Ancaq heç bir faydası olmadı. Bunu kim deyir? Qur-Amil Vasalü Şiyada 30-cu cild e, 258-ci səhifədə. Yaxşı faydası olmadı ona görə ki, onların rəvayətləri əhlbeytdən nəql olunmuyub. Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, bu kitabların raviləri hamısı yalancı və hədis uydurən ravilər olub. Bu səbəbdən də onların rical kitabları, ravilərin həyatından bəhs edən rical kitabları, ixtilaf və ziddiyyətlərlə doludur. Salam aleyküm. gəlirəm inşallah, indi birazdan gəlirəm. Yox, zəng eləmişdi mənə Tofiq. Yox, indi başla bilgiciyəm. Ora görüm, mənim onsuz da vaxtım yoxdur, ona görə. Gedəcəyim orası. Ha, yox, yox, gələcəm inşallah. Gələcəm, gələcəm. Və deyir ki, çünki deyir, bizim deyir, yəni, e, bu hədis, e, yəni əhl-i beyt, bu hədisləri uyduranlar, rabilər, belə-belə. Və sonra deyir ki, Bu səbəbdən də deyir onların, yəni işələrin rica kitabları ixtilaf və ziddiyyətlərlə doludur rica kitablarında. Bunu onların, məsələn, bunu kim deyir? Bu dilimlər. Feyz Əl-Kaşani, Əl-Vafi kitabı. Bu Əl-Vafi kitabı bilsəndə 8 kitabdan biridir. Ən məşhur 8 kitabların ən etibarlı. Birinci cilt 11 və 12-ci səhifələrdən. Və vur amiri gör, Şeyx Tusi barədə nə deyir? Hansı ki, Şeyx Tusi deyirdi ki, bu hadis zəif zat belə. Hur amiri Əl-Vafi Əl-Vafi. 8 kitabdan biridir. Sən El-Vafi, Vafi. Əl-Vafi. Kaşani. Bu sizdə qalır, qardaş. Bu sizdə qalır. O hey. Mən kitabı bir kitabını çalışıram. Qur'anili özü də etiraf edir ki, şiə alimlərinin əhl-sünnətə baxaraq hədisləri səyi zəif ayırmaları boş və əbəs bir şeydir. Və vasalü şiədə, yəni 30-cu sınıf 279-da nə deyir? Gör nə deyir? Deyir ki, bax fikir verin. Şeyx Tusi Çox vaxt hədisin ravisinin zəif olduğuna görə hədisi də zəif sayır. Ancaq şeyxin hədisləri bu səbəbdən ötürü, yəni ravisinin zəifliyindən ötürü zəif sayması qeyri-həqiqi bir ciddi şeydir. Deyir, çünki o, bu ravi zəif olduğuna görə onun rəvayət etdiyi hədis də zəifdir deyir. Sonra biz özümüz görürük ki, o başqa bir yerdə elə bu zəif ravinin rəvati ilə əməl edir. Hətta bəzi yerlərdə ondan da zəif olan ravini qəbul edir. Yəni, məqsəd hədsin razısı deyil. Nəfsimə uyur ya uymur. Budur. Quramil deyir. Quramil ona görə deyir ki, o sarışıyada. Əgər hədislərimiz bu hədis elmi, rical elminin qaydaları ilə araşdırılsa, hamısı zəif çıxacaq. Bu, məndə burada da var. Burada. Həmin o sarışıyada burada kopyası da var. Və nə üçün? Yəni, məsələn, burada mən sual yazmışam ki, yəni, Quru Amil deyir ki, bizim hədislərimiz Qarışıq hədis səhidimi? Hədislərimiz bir araşdırılsa, bu hədis elminin qaydaları yoxdur, təməl. Bizdə bir dənə bir səhih hədis qalmayacaq. Yazmışam ki, nə üçün? Cavab odur ki, çünki bir hədisin səhih ola bilməsi üçün ilk növbədə o hədisi rəvayət edən ravilərin adil olmaları şərtdir və sənədin tam olması şərtdir və s. və ilə. Hansı sənədi qardaş? Hədisi rəvayət edən rəvayət edənlər. Ravilər. Yəni hədis Qurandan köklənməlidir axı. Qardaş, bilsən necə, bu Kuleyni, bu Cafar Sadiqi görmüyük ki. Kuleyni o hədisi ravilərdən götürür, o da Cafar Sadiqlər. Ha, buyur, bu sənəddə. Buyur. Və hur amili nədir? Hur amili deyir ki, hə, deyir ki, bu yeni islah, hur amili hədis elminə yeni islahlardır. Bidətdir yəni. Deyir ki, yeni islahların əhli hədisin ravisinin adil olmasını şərt qoydular. Deyirlər ki, şərt ravi adil olmalı. Elə bu şərti deyil, təkcə bu şərti götürsən. Yəni, Hur amil edir ki, hədis elminin səhiyyəsinin 5 dənə şərti yoxdur. Elə bir dənə şərti götürsə, ravinin adil olması şərti. Deyir, yəni, elə bir dənə bu şərtlə bizim bütün hədislərimiz uydurmaqdır. Elə bir dənə bu şərt nə ha? O bir dörd şərti deyirdim ki, hədər o, o kitabda bu cürə yazılır. Kitabda qardaş, vəsal-i şiya 33-cü 230. O həmən sözü axıra kimi. Deyir ki, hədis elmində şərtdir ki, hədisin ravisi adil olmalıdır. Yəni bu 5 şərtdən biridir də. Bu e, sözdə də bu cürədir. Elədir. Bu burada şübhə yoxdur. Bu ümumi bir qaydadır da. Yəni ümumiyyətlə qardaş, şiədə hədis elmi olmuyor. Bizdən götürdülər bunu. Mən bunu sənə tam rahat deyirəm. İbn Mutahhar Əl-Hilli qardaş, bir saat sayısı İbn Teymiyyə dövründə. O vaxta sonra şiələr nə edirdi? İlk hədis şeyini yazandı. Mən bunu demək istəyirəm. Özləri hamısını bunu deyir. Məzhəbdə axı Peyğəmbərdən sonra Qardaş, dörd məzhəbdən söhbət getmir. Dörd məzhəb özləri istihad edirlər axı özləri. İstihadan danışır o qardaş, istihadan danışmır alimin fikrindən. Biz hədisə əsasən istihad eləməyik bu alimlə. Amma bu hədis, hədislər var ha, bu hədis elmi var ha. Hədis elmi sizə yedirsə söhbət olmaz. Bir söhbət ondan gedir ki, o hədislərin araşdırılması ki, olayım. Mövzu odur ki, yəni bu cəmaatın əməli hədislərdən qaynaqlanır da. Söhbət mən bunu demək istəyirəm. Cəmaatın əməli hədislərdən qaynaqlanır. Yəni xulafə qardaş, xulafə. Deyirəm mən. Başqa bir sözüm xülasə deyir ki, elə bir dənə bu şərti götürsək ki, qazi adil olmalıdır. Elə bir dənə bu şərtlə bizim bütün hədislərimiz deyir, uydurma çıxır. Bir dənə deyir. Məsələn, adi bir dənə misal versəm. Məsələn, mən gündüzlə bu arada söhbət eləyəndə bir dənə söhbət oldu. 17 min ayət. Birinci başladı. Birinci inkarla bəli. Sonra onun, onun nədir bir xasiyyəti var hocam. Gündə bir yox. Bilmədiyin şey vardı. İslam məsələn heç... Yo, o ünlü idi gündə. Biraz onu təki yazı çox. Söyləyi falan. Onun üzünə də demişdim. Yo, yo, yo. Dərinə. Bilirəm. Hədisimiz məsələn çox şeyə cavab verməyir. Biz özümüz elə əhl-i beyt barəsində biz ona sual verəmiz. O şey cavab vermir. Yox, bir sənə səs, məsələn, sözün dediyini özü sor. Məsələn, o birinci, bu, o 17 min ayətdir. Sonra müqazidə dedi ki, Yox, mən bu hədisi qəbul eləmirəm, o 17. Bu hədisi uydurmadır. Yəni usul konfliktlərlə mübarizə uydurmadır. Deyirəm, yaxşı, sən dedin uydurmadır, amma sizin hədisçilər, hədisçilər, məsələn, Mazandarani, Əl-Əhbər Əl-Xifari, e, Qurhamili, e, Məclisi, bu kitab-ı kitab-ı şəhərin hamısı. Siz mübarizə fikirlərini qəbul edirsiniz alimlər bizim müasir alimlər, alimlər qəbul edir. Şeyx Məhəmməd Samabit İcanının ibarədə sünfirli. O rafsi olur, yəni şey, o sufi olub sonra özü deyib ki, mən şey olmuşam. Mən sənə inşallah bir dənə belə qısa bir nəsə şey deyim. Bir dənə sənə mən disk verərəm. Osman Xəmisli Küveytli bir cavan gəncdir. onunla televizorda ticanlı söhbətlər, ticanını götürür sürütlüyür. Bir dənə verərəm diskə, bir 30'a a yaxın debatdır. Hərəsində bir saat gedir. Yəni, baxarsan, baxsan. Yəni, Osman ticanı rahat deyir, ama bu məsələ. Ticanı götürür. sürütlüyür. Nə ki ticanı? Bundan gələn Qur'anidir, ticanidir. 4-5 dənə alim. Bizə neyin deyir? Hələ? da bir. Ərəbcə, ərəbcə. Ərəbcə kitabı. Ərəbcədə Müstəqillə kanalında ortada jurnalist başda söylüyor. Hər debat bir saat. Baxarsan inşallah. Sən ticani kitab yazmaqla, hələ yazdığı kitablarla, ticani yazdığı kitablarla bilsən nə görsən? Deyir, bunu sən burada demirsən, hə, gətir göstər, filan peşəkar. Bax, bu elə kitab var, qardaş. Yəni, məsələn, belə açıq deyim. Kitab var, qoy. Kitab var. Bir dəqiqə, qardaş. Onu gəldə gizlətdin, ha. Yox, bu kitablar... Mənə. Bir dənə kavara çəkin də qabağlı. Bir sənə gənc Baxsın buraya. Bazar da, şurada necə hidayətə gəldim kitabı, necə hidayətə gəldim. Bax, necə zəlalətə düşdüm. Ticani'nin necə hidayətə gəldim kitabına təksir. Həmin şey yazıb bunu. Osman Xamis yazıb, bu Azərbaycan tərcümə eləmişik. Həmin kitabı yəni, tam rəddidir, şiyə kitabları ilə. Və studiyadakı da verərəm özün baxarsan deyim. Çəkmək lazım. Kimdə o südəcə onu Ümumiyyətlə, istər e, sünni məzhəbində, istər əhl-beyt tərəxülafa və yaxud əhl-beyt məktəbinin buyurduqlarında islaha taparıb bir mövqi çıxartsan. Çünki sən yəqin ki, qəbul edirsən əhl-i sünnədə bəzi fikirlər var ki, <coughs> məsələn də, Məsələn, lab şiənin səhv olmağına baxmayaraq, əqli və nəqli dəlillərlə, belə deyək də, lab əhl-i sünnənin özü ilə özünü elə bir məsələ var ki, ortaya qoysa, o məsələ səhv olsa, var bir belə bir məsələ əhl-i sünnədə. Yəni, fikri bir mövzudan? Aiz soğan. Hə. O, aiz soğan. Gözəl başa bax. Gözəl. Ümumi bir məsələ bu dəlillə, sübutla. Bütün alimlər deyib bu beləcə olsun ki, ixtilaf var orada. Əhl-i alimlərinə söhbət gedir. Yəni elə bil ki, bir məsələdə, məsələn, tutaq da hamısı. İttifaq söhbət. Yəni əhl-i sünnə alimlər. Yəni. Yəni ümumunla deyirəm ki, mən elə bir islahat apardım. Elə də əsas olar, bir Allah mən misal çəkim, tutaq ki, misal tutaq, belə pinaki bir misal. Əlləri hara qoymaq. Abu Hanifə deyib ki, əlləri göbəkdən aşağı qoyun. Şaf məsəlində sinədədir, həmbəli sinədədir. Və səhih də odur ki, sinədədir. İndi yəni sən məsələn deyə bilirsən ki, Yəni buna əhlüsünnə xətası. Əhlüsünnə də alnı fərq yox. Bütün əhlüsünnənin sözlərində bir yaman. Sözünü sənə. Məsələn, yəni sən bunu məsələn mənə göstərə bilməzsən ki, bu əhlüsünnətə xətasını görür aşağı qoymaq. Niyə? Çünki əhlüsünnət alimləri yəni sünni deyə, sünniyəm deyənlər eləyə bilər. Amma əhlüsünnə alimləri məsələdə ittifaq eləməyib ki. Bu hədis zəifdir. Yəni məsələ elə bir məsələ göstərib ki mənə, O məsələdə məqlub fikri məsələ olsun. Bütün həm Allah hududundan tanınacaq, hududunu göstərəcək cəmaata. Qardaş, o məsələlər var abi. Mən ümumi, mən ona görə demirəm sən bunları. Mən məsləhət görürəm. Mən ümumi yəni bunları yəni mən məsləhət görürəm. Qardaş, buyur. Demədim o məsələni. İlmə yox. Elə belə o məsələ. Bir də təfsirul qum minə aç. Qələm surəsi 42-ci 42-ci ayə təfsirinə bax. Bəs. Bax bu verdiyi sual orada cavabı qumuz deyir nə deyir? Bilir, mən dedi, onu araşdır, hardan tapacaq? Sən bilədiyinlə nə deyir orada? Yəni ki, orada Allah subhanahu, orada Quranda ayədir. Ayədir ki, baldırın açılacağı o gündə ayədir Quranda. Hər kəs səcdəyə çağırılacaq. Kafir olanlardan bu dünyada Allaha səcdə edə bilməyənlər bilməyənlərdən başqa səsdə edəcək. Çünki bu dünyada Allah səsdə elə, yəni səsdə eləməyibsə, eləyə bilmirsə, onurqası bir düz şey olacaq. Bir dənə get bu ayənin təfsirinə bax. Qummi, Qummi. Bu ayənin təfsirində deyir ki, Quleyni müəllimi təfsir, təfsir müəllifi. Maraqlı da. Deyir Allah Subhanahu Taala'nın öz zatına layiq bir şəkildə keyfiyyətini, keyfiyyəti bizcə məlum olmayan belə bir sifəti var. Adam. Yəni şey o budur məsələsi. Bəli, qum bilir. Bunu niyə nə də bunu bu cürə deyir? Əhlüsünə də deyir, bəli. Hələ bu cürə ummuna deyir. Umminin dediyi yox, e. Allahın bu ad və sifətləri nə əlaqədir? Məsələn, Allahın nüzul sifətini götür. Keçən son üstəvrində görürsən səbatın emməsi. Nüzul sifəti. Hansı ayədə bu Quranda? Bu hədisdir. Ayədə yoxdur. Yox. O şey kitablarında bəs qədərdir. Həmin əkşər deyən bütün şey alimlərdir ki, Allah subhanət alan öz zatına layiq şəkildə nüzul sifəti var. Kuleyni şərli müsnə alimlərdir, məclismə, ələxbərət, əl-qıfardır, hamısı deyil. Və Allahın görülməsi. Bir sənəcədir. Yəni, mən bir səndən nə görmüşəm, qardaş? Mən görmüşəm ki, şiyələrin nə sırabı yox. Qum tələbəsi olan, elm, öz kitablarından xəbərləri yoxdur. Yoxdur, qardaş. Yəni, biraz da xəbərləri olan, biraz xəbərləri olan dəhnədə belə lazımı şəkil şeylər. Deyəndə ki, ha, filan, filan, filan, filan, filan, alimlər yox, e, məhzəbbizi Quranlar, dirəklər, deyib ki, Quran tərif olub, o deyib, deyib, nə olar? Belə deyir. Çünki özü onu sübutləməyə ehtiyac yox dağı deyib. Bilir deyib. Bir şey daha xaslar ki, bilir deyib. Gör nə olar? Vallahi bir dəfə Ramazanda Əmdə Abbaqır açıq idi, 2000 7 il, 8 il bilməm bu illərdə təravih vaxtı mən daha Bakıda imamlıq eləyirdim, yəni dəyişirdi, hə. həmin gün mən düşmüşdüm. Hə. Nəsə uşaqlar dilər ki, gedək, bir, bir evdə bir qardaşın evində şey idi, söhbət. Biz getdik, oturduq, iftarası getmişik. Kim idi? Hə, o, odur. Mənə elə gəlir, Hacı Elman var, ha, Hacı Elman, Adilində söhbət eləyib ona. Mənə elə gəlir o idi. Çox Hacı Elman əsmanlıq alınır. Xaç, saç tökülmüş. Balacıma saç tökülmüş. 40-cı yaş var. Biraz hə. üzü mənim yadıma, yəni sən biraz çox keçir. Amma amma adı Elman olan mən. İnşallah ki o. Yəni adımla çalışıb da öyrənmək olar. Çünki mənə orada Rəşad Mətərbizdə getmişdi. Onlardan yenə yəni öyrənmək olar aslında problem deyil. Çünki mən məsələ açıq mən deyil. Məsələn mən Zülfiqarla Zülfiqarla söhbət eləmişəm. Sonra o Zülfiqarla Samin qardaş söhbətini eşitmirsən, yox. Samin ona söhbət eləyəndə video çəkiblər. Mənə uşaqlar zəng edib ki, Zülfiqarla söhbət eləməmsən, mən deyirəm, yox, vallahi yox. Əsasən söhbət eləmişəm mən. Bu Azərbaycan görəndə birinci əl mənə söhbət eləyib bu mövzuda. Sonra mən bir ağladım, dedim, bir həftədən sonra hazırlaş, gəl, hazırlaş. Hə. Odur ki, iki həftə bundan qabaq bilmişəm ki, olmur. Samirlik. Hə, yəni bilməmişəm. Yəni, burada bir şey bilməmişəm, yox, e, üzü yadda qalmırdı. Üstünə çox, mənə gələn uşaqlar düzgün özü, sən Zülfikar, bizim evdə olmadı. Deyirəm, o Zülfikar, sonra yadıma sanım ki, o Zülfikar idi də oradan da. Belə yəni. Belə 90 faiz beləmişə el, Hacı Elman. Bunun sadəsi. Hə, gəldi, oturdu. Məsələn, 20 dəqiqə söhbət eləmədim mən. Dediyəndən sonra ki, ha, təhrif olunub, filan peşməkon, bizim alimlər deyib, bəli, bizim məhzəbin fundamentinə atan bu alimlər, sonra belə deyir, rahat. Bunlar hamısı bu etiqadda olublar. Vallahi qardaş, 20 dəqiqədən artıq durdum ayağa, mən söhbət eləmirəm. Orada aşağı, bu nə şeydir, bu nə hörmətsən. Bizə məndə ə, e, təravihə namaza getməli idi baxır. Mən pərviz mənə vaxtdı ki, qardaş, eləmirsə otur, oturmursan, dedim, yoxsa otur, otur. Nə, nə, nə söhbət eləyib? Söz vermədim söhbət, ehtiyac yoxdur qardaş artıq. Yəni, ehtiyac var səncə. Mənə elə gəlir, ehtiyac yoxdur artıq. Nə söhbət ilə biləm. Yəni, bu, bunu belə bəsit yanaşdısa, Sırf əqidəvi bəhs edirmizdə, hə? Sırf əqidiyə aid olanda da şərt. Yox, əqidə yox, təməl, fundament məsələdir. Yəni bilsən necə? İndi orada hədis edilən zaddan danışmadıq. Hələn giriş kimi buradan girədir. Heç mən danışmadım. Elə ki, bir qardaş vardı vasitadında, o danışmışdı onlarla. Fəqət mən Abbaqır gələndə uşaqlar dedilər ki, sən də ged getdi, yolda mən bunları dedim ki, qoy mən birinci bir dənə başlayım, onun reaksiyasını bilim. Yəni, söhbət edilməlidirsə, davam edərsə, edilməlidirsə, mən durub getirmişim. Bilirdim ki, təravihə getməli olsun. Gördüm ki, bu belə danışdı. Zülfüqa, hə, Elman, Hazı Elman. Əli Zülfüqa özü də. İndi Elmanın xüsusinin bu söhbəti deyirəm. Belə danışdı. Zülfüqa, Zülfüqa deyir, mənə hazırlaşıb gəlmişsən. Zülfüqa, nisiyə gəlir, necə? Desə, bir ay qabaqca da, yox, qardaş, bir ay qabaqca da mövzudu idi. Bir ay qabaqca da mövzu deyil. Zaten mən yəni, axı mövzu olanda yaxşıdır, yəni dəqiq olur. Bir onu hissəyə gətirəcəm, bir onu konkret. Hə. İndi mənə deyir ki, sən hazırlaşıb gəlmirsən. Bu söz deyil axı belə. Onunla mən söz söhbət eləmədim, durma yox. Sən qarşı sən nə danışırsan? Sən e, bu etiraf eləyirsən və sən belə buna bəsit şey baxarsan. Deyirəm, deyirəm ki, bu, bu deyir ki, bu Quran Muhammedən nazil olan Quran deyirəm, nə olsun deyib də. Dedim, sən nə danışırsan, hə? Durdum söhbət eləmədim. 15 deyilmi də, məsələn. Çünki mən nə deyim ki, o özü bilir, bilir ki, deyiblər, özü biraz araşdıranlar bilirlər. Bilirsən, əgər soyuq yaxınlaşır, söhbət edirsən, deyirsən, elmi olursa, rus demiş, davamız ki, heç vecdən döyür. Ondan yenə də o, onu, onu deyirəm ki, yəni, bunlar lap sabit olandan sonra ki, bu cürədir, qulaq asılan, indi bir ümumi bir məxrəcə gəlib, məsələn, yeni bir məzhəb kimi çıxır da bu ortaya. Yəni, ya sırf olaraq bütünlüklə o əqidə tamamən saflaya bilməz axı. Burada nəsə tamamən köklü şəkildə mən köklü şəkildə mən o o vəziyyətdə şəkildə bağlı var. Niyə görə? İndi bir misal seçirəm. Bu gedilən yolda təvəssülün tamamən köklü şəkildə inkar olunması, bu gedilən yolda və yaxud Allahın sifətləri barəsində elmi bəhsdir. Ümumiyyətlə ixtilaflı məsələlərin hamısının köklü şəkildə səhv olması və onu isbat edir. Biz necə qardaş? 9 mərtəbəli binadır. Fundament xarab. Binadan nə sözdür, nə danışır mən? Yox, sən mən fiyallabını dedim. Nə deyirəm sənə ki, yəni demirsən fundament xarabdır. Hədəs, tərifi təkdimirəm, ha. Tərifi təkdimirəm. Mən bir sənə deyirəm, qardaş, mən deyirəm ki, şiə kitablarında olan o 4 hərə, hədis kitablarının 44 nədis var, ha. İndi ola bilər bəzilə uyğun gəlir, səhiyyədir, o demirəm. Mən ümumilikdə deyirəm. Əhl-i beytin adından uydurulub bu məhzəb. Mən bunu açıq deyirəm. Əhl-i Beytin radiyallahu anhum Allah onların hamısına razı olsun. Onlar adından uydurulub. Əhl-i Beyt sözdə nə getirir məsələn? Əhl-i Beyt bizdə biraz geniş məfhumdur. Ən azından, yəni Əhl-i Beyt yəni ən azından məsəl Cəfər Sadiq, Muhammed Baqir, Zeynul Abidin ən azından bunlara yeni gəlir də. Yox, onlardan sonra Əhl-i Beyt. Yəni mən bu elmi yox, Əhl-i Beyt isə siz onları qəbul edirsiniz, Cəfər Sadiq əleyhissalam Əhl-i Beytdən də. Əlbəttə ki, necə qəbul edir? Onları Beytdən onları inkar edən qala dindən çıxmış olur. Əlsinə qarşı, əlsinə bu İbn Teymiyyə aqidə tullasatiyəsində də var. İbn Teymiyyə. İbn Teymiyyə Minhac sünnəsində də var, Fatavasında da var. Aqidə Taviyə də Tavi də deyir. İmam Əhməd usulü bütün əqidə kitablarında Əhl-i Sünnədə. Hətta bir dənə məşhur əqidə var. Əhl-i Beytə daxil olanlar, yəni Əhl-i Sünnəyə görə, Əhl-i Sünnəyə görə, Əhl-i Sünnəyə hə, görə Əhl-i Beyti sevmək imandandır. Hə. Hə, əhl-i beytin qəbul olunmur. nifaqdan da küfürdən. Məsumluqları qəbul olunmur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən peyğəmbərlərdən başqa heç kəs məsum deyil. İstər Əli, istər Fatimə və digərləri. Heç kəs məsum deyil. Və sumuqdən Peyğəmbərə məxsus. Peyğəmbərlərə. Və mən, yəni ki, bizim Peyğəmbər sallallahu əleyhi ismətlidir. Yəni o günah, o günah başlanmaz onun. Bu məsələn burada bir dənə də məndə sual ortaya çıxır. Bir də o sual yəni deyəcə sən fərdi sualdır, ona görə yox. Yəni bu e, fərdi sual deyil. Niyə görə? Çünki Şiə məzhəbində icma ilə qəbul edilən şeydir. İndi deyəcəm bilirsən. Məsələn Şiə məzhəbində imamlar əfsəldir yoxsa peyğəmbərlər? Bir icmadır. Heç bir ixtilaf yoxdur bu bunda. Mən cavabımı bilirəm. Biraz sohbət edən qalır. Şiə məsəlində, bax 12 imam əfsəldir, yoxsa peyğəmbərlər. Yəni Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə çıxmaq şərti ilə o bir peyğəmbərlərin əsərində susam. İmamlar üstündür yoxsa peyğəmbərlər? Mən Həzrət Əli əleyhissalam barəsində oxumuşam ki, yəni bir çox peyğəmbərlərdən üstündür. Yəni belə oxumusan. Mən bunu desən deyirəm, bu sözümün də arxasındayam. Şiə məsəlində bu ittifaqdır ki, bunlar universitetdə də keçmişik belə də araşdıranda Məndə burada Xumeynin faxşı var. Xumeyn deyir ki, bizim hukumatül İsləmiyyədə. Həmin kitabında deyir ki, ərəsə kitabından. Deyir ki, bizim etiqadın zəruriyyətlərindən də biri budur ki, imamlar bütün peyğəmbərlərdən əhsəbdir. Bir də Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm nə deyiblər? Eyni səviyyədədir. Hətta bəzi müəlliflər olub ki, Əlini və ya Hüseyni peyğəmbərdən də əhsər görənlər olub. Məsələn, o çəknicət var ha kitabı çıxarıb Kərbəla barədə 2004. Orada açıq aydın deyir ki, Allah Subhanahu taala İmam Hüseynə hətta elə bir dərəcə nəsib edib ki, peyğəmbər belə o dərəcəyə çata bilməz. Sənət və cəhənnəmdə özü. Yox, yox, konkret. O, o, o önəmli deyil. İttifaqla olan şey deyirəm ki, deyirlər ki, bütün alimlər Şeyx Saduq etiqadında, Şeyx Saduqun etiqadında mövzudur. Şeyx Saduq etiqadında, Mufidin Şeyx Saduqun etiqadında lap dəhşətli. Yəni o nədir sən? Problem yoxdur. Yəni Quranda eee o, o e, Şeyx Sadqın etiqad kitabında da dəhşətlər var. Orada mən yazmışam. Məsələn, Şeyx Sadq etiqad kitabı yazıb. Bu Şiə məzhəbində necə qəbul edilir bu kitab? Sənəddir də, etiqad üzrə sənəddir. Düzdürmü? Şeyx Sadqın öz tələbəsi Mufid gəlir. O kitaba rədd yazır. Səhihul etiqad. Bu etiqad isə 90 məsələdə o ustadla müxalif olur. Hələm də etiqadı məsələdə. İndi hansıdır Cəfərin etiqadı? Adam qalır belə. Yəni, icmal olan budur ki, Muhammed s.ə.vələ eyni səviyyədədirlər. Bütün peyğəmbərlərdən əfsadirlər imamlar. Çox üzr istəyirəm. Orada bir dənə mən o, ocaq nizamın öz... Yəni, peyğəmbərlərdən üstün görür. Danışdığı şeydir. Yox, əcəb qoy qıraqa. Orada, orada deməli, bu məsələn tarixdə baş verən hadisələr, ümumiyyətlə bu əhl-i sünnə, bunlar hamısı düz deyəsən, indi sənətlərlə mən bir söz demirəm. Çünki mən onlar barədə bir şey desəm, bir sənət deyərəm. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, yoxladığı üçün rəyləri onların qorxarı olunmuyor. Məsələn də o sahabə. Sahabə, yox. Yox, bax, qardaş, bir məsələ. Biz belə də elmi şəkildə danışaq. Mən bilirsən, bir var şəxsi. Belə söz verirsən, sən belə nə söz sözü də mən bilmək üçün deyirəm. Usul fiqhdə qaydadır. Sahabənin şəxsi rəyi hüccətli hüccət deyil. Sahabə şəxsi rəyi və şəxsi əməli. Cavab budur ki, sahabənin peyğəmbərdən rəvayəti hüccətdir. Çünki o sahabənin sözü deyil, peyğəmbərə söz. Məsələn, sahabə deyir ki, mən gördüm, peyğəmbər belə namaz qıldı, belə elədi. O peyğəmbər elədi. O özü bir də var ki, söhbəti şərtdir də, əhlüsünnədə də. Səhih hədisin gəlməsinə görə adillik şərtdir bir Allah danışır. Adillikdən danışdıq. Amma ki, bir də var sahabənin bir alim olaraq, məsələn, sahabələr içərisində İbn Abbas kimi, İbn Məsud kimi, Əli kimi, o bir Mikal kimi Quran təfsirində və yaxud hədis rəvayətində başqa, yəni silən sahabələr vardı. Bir də var alim olaraq sahabənin öz istihadı. Öz istihadında orada baxılır. Əgər sahabənin sözü, yəni məsələn bir məsələdir, o məsələ ilə əlaqəli heç bir dəlil yoxdur. Dəlil yoxdur, bir dənə sahabənin sözü gəlir. Onda biz sahabənin sözünü hüccət götürürük. O mənada ki, ki məsələn, bu misal deyim sənə, belə şeylər. Və məsələn bir məsələdə hədis gəlib, hədis zəifdir. Amma onu təsdiqləyən sahabənin öz şəxsi rəyi var. Sahabə sizdə var ki, ədalətsiz olsun, hədisə qəbul olunsun. Əhlüsünnəyə görə sahabələr adildir. Yəni fərqi yoxdur peyğəmbərin üstünə qışqırsın, fərqi yoxdur. Məsələn deyir amma, yəni ki, eləməyiblər də bunlar. Və yaxud da hədislər ki, gəlir. Sahabələr, sahabələr. Sahabələrin adil olmağı mövzusu, mən bu vardır, sadəm var. Bundan da yemişdim sahabələr vardı. Orada sırf bir dənə mövzu budur. Sahabələrin adilliyinin isbatı. İnşallah onu verərəm. Hədis zad yox. Məhz Quranla. Quran və şir kitabları ilə. Nə baxmayaraq bu gün ayəni baxarlar. Quranla. Təqdilə edə bilər. İnsan, bax, adillik məhfum başqa şeydir. Və siz bunu çox demirəm elə şiə məhzəbindəki olan e, rical hədis elminə baxın. Adillik məhfumu nədir? Adillik məhfumu hədis rəvayətində əsas necə? İnsan, insan. Böyük günah eləyə bilər. Peyğəmbərlərdən başqa hər kəs nə, e, xata, xata eləyə, eləyəndir. Məsələn, insan ola bilər, məsələn də, tutaq ki, şeytan hazırı gəzə zinə eləyər, misal üçün. Bu o deməkdir ki, o yalancıdır, yəni adilli sifəti qalxdı, cavab yox. Düzdürmü? Bəs bu deyirəm. Adilli sifəti başqa şeydir. Yəni peyğəmbərdən hədis, yəni hədis uydurub uydurmaması sözün doğru olub olmaması, hifsinin güclü olub olmaması, aldığını düzgün nəql edib etməməsi və s. Mən qardaş, qardaşım, hə, hətta o da, hətta elədir, hətta elədir, hətta elədir. Oca adilliyi vəsfiq axtarıram. Oca hədis uyduramdır. Həmin risalədə Quran ayələri ilə məntiq və bir də Peyğəmbər e, şey kitablarında olan nəqillərlə sahabələrin adilliyi ispat olunur. Qardaş, bax, sahabələr iki hissədir mühacirlər və ənsarlar. Allah subhanət hələ deyir ki, biz deyirik böyle sahab, Allah subhanət hələ deyir ki, Yə yuhəl-ləzin əmanu, lə tərfa'u əsvatukum fəvqə səvtin nəbi. Ey iman edənlər, səsinizi Allah Rasulun səsindən yuxarı qaldırmayın. Bu ayə niyə nazil oldu? Sahabələrdən biri danışanda möhkəm danışırdı Peyğəmbərin yanında. İndi biz götürək ki, an sahabəni görürsən, hətta ayda deyir ki, bilmədən əməlləriniz pis olar. İndi bir zıbıt durub sahabəni ki, yox, Allah sıfatı tərbiyələndirir. Gör necədir? Ya yuhəllezina əmənu. Ey möminlər! Peyğəmbərdən səsini ucaqda qaldıranı mömin deyir Allah. Düzdürmü? Xəzabın olur, olur. Hələ bu sahabələrin şərəfidir ki, Allah Əmənnə billəh sözü kimi gəlir orada. Ya yuhəlləzinə əmənnə. Əmənnə billəh söhbəti var ki, lə tu'minu. Belə bağarı sözünə. Qardaş, şimdi o, yox, ya, ya yuhəlləzinə əmənnə xitabı kimədir? Ya yuhənnəs, ya yuhəlləz. Git təfsirdə inşallah. Var. Məsələn, yəni Allah da deyir ki, onlar deyirlər iman gətirdik. Allah, amma onlar iman gətirməyiblər. Düzdür, düz, amma Allah subhanətlə onları necə xitab edir? Allah ki, qəlblərini bilir. Ya yuhəlləzinə əmənnə. Ey iman edənlər, xitabı bu cürdür. Allah qəlbləri bilmir. Deyədir ki, ey münafiqlər. Nə onun söz yox. Və salam, Allah subhanələ onları mömin adlandırır. Peyğəmbərdən səsini yüksəyə qaldıran iman əhlidir. Amma bu, bu qardaş, onun şərəfidir ki, etdiyi xətanı Allah düzəsdi. Allahın tərbiyəsi altındadır. Sahabilərin şərəfi elə bundadır. Yəni, Allah... Sırası deyil. Hə? Onun, e, deməli, axırında da, axır necə gəlir? E, onlar alsızlar. Münafiqlər barədə nazil olan ayəni deyirsən? Ya, xeyr, olar. Quranda bir dənə sən axırını de mənə o... Qulləm tuslimu. E, Quran yoxar yoxdur sizə burada. Və sən tərcümə edin? Yox, təxminən onun axırı gəlir ki, həmin o adamlar ki, bu cürədilər, مرضي فلان ayənin ha. Lə yaqilun. Ha, elə bilirsiniz, o kimə aid olur? O həmən ağılsız onlara yuxarıdakılara aid olur. Qoy, qoy elə həmin sahabi olsun. Problemdir. Qoy, ağılsızdır. Lə yaqilun. Hə? Necə? Ağılsızdır. Allah subhanət hala, yox, mən deyirəm ki, Allah hələ onlara da aid olsa. Burada nə var ki? Allah subhanət hala deyir ki, onlar bilmirlər. Lə yaqilun nədir? Onlar bilmirlər. İnsan bilmədən bir şey də bilməz. Niyə də bilməz ki? Sən dinən ki, bax qardaş, sən, sən dinən ki, qardaş, sən deyirən ki, lə yaqulun onlar idrak eləmirlər. Burada bir şey axtarmağa ehtiyac yoxdur. Yəni ərəb dilində bu normal bir şeydir. Yox, tərəfinə girsən. Sən deyirən ki, həmin sahabə, həmin sahabə qardaş. Qardaşını izah edirsən, deyirsən burada bax bir ilah gələndən sonra. Bəs lə yaqulun nədir? Yaxşı. Yoxsa söhbət ondan gedir. Lə yaqulun nədir? Yəni bunu peyğəmbər Allah təala ağılsız kimi qərar. Ağılsız deyil axı qardaş. Onlar idrak eləmirlər. Başa düşmürlər bunu. Lə yaqulun. Və bir də sən deyirən həmin sahabə bu ayə nazil olandan sonra Reyx köhnəsi oldu. Sahabənin adı yanına, adı yanından çıxıb. Yəni təfsir kitabında var. Yo, yo, yo. H hərfinə gələn bir sahabədir. Və bu ayın nazil olandan sonra sahabə deyirdi ki, yəni, dediyim sahabə, yəni o onun haqqında nazil olmuşdu. Ən çox səsində qaldıran bu idi. Daha Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında danışmağa qorxurdu. Bu aydan sonra. Tərbiyələnmişdi. Bundan söhbət getmir. Biz Qurandakı ayələrə baxaq. Şiə məzhəbinin imamiyyə etiqadına gəl baxaq. Əhl-i sünnətin sahabələr barədə etiqadına baxaq. Əhl-i sünnətin sahabələr barədə olan etiqadını Quran təsdiqləyir. Şiənin imamiyyə barədə olan etiqadını heç birini Quran təsdiqləmir. Məsələn, Quranda o boyda ayə var sahabələr haqda. Tövbə 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار واتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Quran deyir bunu. Ona da izahat lazımdır. Hə? Sonra indi... Quran deyir ki... Onu təfsirə oxumaq lazımdır. Təfsir, qardaş, Quran dibiyatı mühkəm aylardan danışırıq. Yox, sizin nəzərinizdə sizin öz, yəni əhlüsünlərin nəzərində... Yaxşı, onu qoyub mən deyim, baxın, möhkəm deyə mütəşabi. Yox, Biz bu dəqiqə hazır olan evdə yaşayırıq da, yəni İslamı ev kimi nəzərdə tutsaq. Yox, siz niyə bu cür izah edirsiniz? Onun sözü yox. E, yəni siz öz bildiyiniz mövzuda izah edirsiniz. Axı qardaş, mən mən bildiyim, bildiyim şeydir, axı konkret dəlil, möhkəm, heç bir şey qabağında dura bilməz bu ayələrin. Heç bir şey. İstəyirdim ki, bir dənə nəsə gətirin. İki dənə ayə deyəsəm. Mümkün yoxdur. Təkvini təşri iradanı qəbul edirsiniz. Əlbəttə ki. Yəni Əhlibeyt ayəsi o mövzu e, yəni bu mövzunun əlaqəsi var, yəni yox onu demirəm, yəni məsələn məsələn bu mövzunun əlaqəsi yoxdur, yəni. Mən o məsələn o ayəni açıq-aydın oxusan qardaş, mən sənə demək istəyirəm, mən demək istəyirəm ki, sahabələr barədə bu qədər ayələr nazil olub, qəbul olunmur. O dəfə Məşədə İlxan deyir ki, Abbaqırın Ömər barədə belə bir sinalar. Nəysə, qəbul olunmur. Amma imamlar vardı, imamiyyə vardı. Hətta sahabə Zeydin adı Quranda çəkilir. Yeganə sahabədir ki, Zeyd Quranda adı çəkilir. Küşələr necə söylürlər ona? Yeganə sahabədir Quranda. Peyğəmbərin əmsinin adı Quranda çəkilir. Yox, necə çəkilir adı? Mömin kimi, kafir kimi. Mən deməyəm. Yeganə səhabə kimi Quranda adı çəkilir. Adı Quranda çəkilir, nə şərt deyil. Yəni o mömin olaraq çəkilir. O mənazı deyilmə. Sən onu deyirsən ki, Mən bu mənada deyirəm. Bu mənada deyirəm. Yəni sahabelər içərisində iman yeganə hətta onu belə söyləyirlər. Hətta onu belə iman əhli arasından, sahabelər arasından mömin olaraq vəsf edilən adı belə çəkilir. Əhzab surəsindədir. Zeydin adı çəkilir. Ayən əvvəlini deyir. Ayədə gəlir ki, Allah, yəni e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ki, Zeydin zövcəsini evləndir. Bəli, möminlərə çətinlik olmasın. Hə. Buna görə nazılır bu, o ayədə də Zeydin adı çəkilir. Mömin olaraq. Amma onun zövcəsini evləndir. Mömin olmağı mənasında Yəni orada onun kafirliyinə dəlilin var, qardaş, əsl dəlilin var. Yox, onu demirəm. Yəni sən demirsən, sənin dəlilin neydi ki, o vardı mömindir. Üçün onun əksini demirəm. Dəlil sən gətirməlisən. Mən yox bilsən deyə, mömin üçün əsl olan nədir? Adillik. Yəni, müsəlman üçün əsl onun əksinə deyən dəlil gətirməlidir. Məsələn, mən, sən, mən dəlil gətirməliyəm ki, mən düzdən aşağıam. Yox. Əgər sən yalanını iddia edirsənsə, dəlil sən gətirməlisən. Və sonra usul yoxdur şeydir. Sən deyirsənsə ki, Zeyd budur, sən dəlil gətirməlisən. Mən demirəm, demədim axı. Mən dedim ki, Hı. Sən deyirsən ki, Əbu Ləhəbi dağıdınız, Əbu Ləhəblə qiyas elədi. Necə idi sahabə? Yəni, Quranın kafirlərindən sahabə qiyas elədi. O sözü sonra dedin ki, mümin ol. Sizin qardaş xatada. Yox, o mümin oldu, yox, mümin ol. Mən dedim ki, qardaş, bax, qulaq as, indi deyim sənə. Yəni, kafir kimi onu deyil. Mən danışığımı bilirəm. Əvvəldən sən deyirsən ki, o mövzu da deyil bu, bu söhbət artıq. Sən dedin ki, Zeydin adı Quranda gəlir. Bəli, fəxr deyər, o dedim ki, qiyamətə sən oxulan Quranda yeganə Quranda kəlmə elədi. Quranda kəlmə, biri var, təbdən ki, bu türə gəlir. Qardaş, Yəni birində var, biri var Quranda qardaş, təbbət yədə əbi ləhəbin və təb. Sən bizim şuurdan ki, mömin kimi gəlir, mən söz deyim. Sən, yox, heç nə demək. Məsələn, şimdi mən də həmin məsələyə qayıdıram ki, yəni, amma Zeydi tən eləyirlər. Zeydə, Zeydə, o Quran tərifini deyən alimlər. Quran, çünki Quranın Abbaqın dövründə yazan Zeyd oldu axı. Yəni, yazan Peyğəmbərin zamanında ən əsas katiblərindən biri idi. Bu, indi əlimizdə olan Quranın katibi Zeyddir. Zeyd ibn Sabit, radiyallahu anhu. Və hətta şiələrdə bunun barədə nə götürürlər, nə istəyirlər? Hətta deyirlər ki, Zeyd özü öz adını yazıb orada. İndiki əsas sürəsində Quranda var, Allah-u Akbar. Ya vurmalıdır. Ha, bütün kitablardır. Quran tərifində hamısını bunu deyib. Hələ ihticac. Əl-Vafi, Qaşan hamısında. Yəni, bütün bu kitabı... Ha, hamısında. Kitabda var. Hamısında. Zeyd hesabını yap. Bir de sahabeler var. Devşen yazmışlar. Bunlar da ayet var. Peygamber Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Rahmete gidenden sonra İmam Ali'ni İbn-i Radyo'da göre 20 yıl yoksa 40 yıl lalatliyimleri 20 sene bir hadis. Yok tarihte demek istediğim ki Hazreti Ali Sam lanetleneyim. Kafirlikten. Kim tarafından? Ümmetliden. İnsanlar tarafından. Nasipler lanetiyim. Nasipler Yok yok. Ha? Yok yok. Olmuyor katiyen böyle Katiyen. Sen sualı verdin, başa düşdüm qətiyyən. Yalan şey. O, o xəlifələrdən sonrakilər başlayır da, ən Muaviyyənin dövrünə. Bilmirəm. bir sahabə kimi qabul edir. Muaviyyə Bəli. Həzrət Əli ilə döyüşüb, döyüşməyinə baxmayaraq. Olsun. Allah Subhanahu Quranda deyir: "Və in taifatani minel mu'minina iqtatalu fa aslihu beynehuma." Möminlərdən iki dəstə bir-birlərlə savaşsalar ki, Allah Subhanahu bir-birlərinə savaşan iki dəstəyə də mömin dedi. Və sonra dedi ki, "Fa in bagad ihtahuma." Onlardan biri haqsız olub, bağlı olsa, Küs haqlı tərəfə, haqsız tərəflə vuruş, innəməl müminun ixva. Yenə möminlər qardaşdılar. Hicrət 9-10. Burada nə var ki? Əl-Sünnə deyir ki, bəli, o məsələdə Muaviyə haqsız idi. Bundan söhbət getmir ki. Amma onun haqsız, amma onun haqsız olması, haqsız olması, onun yəni kafir olmasıdır. Quran kən açıq aydın, hətta Şafi deyir ki, arada bu ayəni oxuyanda elə bilirəm ki, məhz bu məsələdən asıl olur. Sonra ki, istəyir bir də. Nəsə tapdın. Hucurat 9-10. Kardeş bir daha evvel müminler arasında. Hucurat 9-10. Uşaq fikri hətta bu ayəni oxuyanda elə bilirəm ki, bundan haqqdan asıl olub. Çünki bu ayə nazil olsa da, o vaxtda sən bundan qabaq bu olmamışdı axı. Qardaş, bir dənə sual verim. Kimin sözü hüccət deyil? Yox, e. Bu məsələdə mənim üçün hüccət olunur sözü. Alimin sözü çox gözəl sözdür. Bu vaxtda sən. Qardaş, bu ola bilməz. Qardaş, Bu vaxtacan o döyüşdən qabaq, qardaş o döv xeyr, o döyüşdən qabaq Şah Əhlüsünnət imamlarındandır. O döyüşdən qabaq e, yəni müsəlman dəstələri arasında həb olmuşdu. Nə döyüşü o? Adı nə idi döyüşün? Cəmal Hüseyn. Ha, Cəmal Hüseyn. Yəni Şafi deyir ki, Şafi deyir ki, bu ayəni oxuyanda Sanki mənə elə gəlir ki, elə e, bir ki, o haqdan asıl olur. Yəni, Allah subhanət hala açıq aydın deyir ki, müminlərdən iki dəst. Yəni, bir-birlərini hərbidən, hətta deyir ki, biri bağıdır, bağı bir səndə nədir? Həbdə aşan. Yəni, aydın haqsız hə. Hər iki dəstəyə də mümin deyir. Hətta sonra deyir ki, müminlər qardaşdırlar. Deyir, girin qardaşlarınızın arasında, onları barışdırın. Və qayda qoy ki, alınmasa, kəs haqlı tərəfə, haqsız tərəflə vuruş. Bu, bunlar qardaşlıqdan, möminlikdən çıxartmaq Quran deyir. Möminlə sonra vuruşursan da oyna. Bu kafir deyil, yəni də vuruşa vuruşursan oyna. Qətiyyən kafir deyil, xeyr. Mömini qətiyyən. İraqla İran vuruşdu, ye. Hansı kafir oldu? İran-İraq müharibəsində. Ya hansı kafir oldu, qardaş? Kafir, şeylər bir-birilən qırırdılar. Hə, qoyursunlar. İndi mənə qulaq as. Hansı tərəf kafir oldu? Yox, qoysan mənə bir dəqiqədə. Bax, sən sual verdin. Bu müasir məsələdən qalıb. İraq-İraq vuruşdu, qardaş. Şey, qardaş. Bilirsən, anlamasına mədən ibarət sənəddir. Mən bir sənədimi istəyirəm. Bu gün söhbət düşəndə deyirlər ki, peyğəmbərin cənazəsi ortada qalmışdı. Getdilər xilafət məsələsini həllədilər. Hə? Xomeynin cənazəsi ortada qala-qala xilafət məsələsini həllədilər müasir məsələdə. Niyə? Niyə gedib bastırmadılar Xomeyni? Yəni bizə qədimdən danışırlar, müasir qalır ortada. Xomeyndə də elə oldu. Xomeynin cənazəsini bastırmadılar. Ta ki rəhbər məsələsini həllədilər. Oldu qardaş oldu. Mən sənin sözlərinin müqabilində bir söz demirəm. Yəni, bu olasın. Bax demirsən, Həzrət Peyğəmbər sonra nə deyirdi? Mən də yadımdan çıxıyor. İki mömin bir-birlərinə kafir. Savaşmalar. Maşallah. O, o məsələn, o qabaqdakı dəstə mömindir. Bəli. Keçdim bu vəsə dəstə. İki də mömindir. Bəli, Allah bir Quranda. Bəli. Keçdim bu vəsə o dəstəyə. Döyüşdü o dəstə ilə. Oradakıları öldürdü. Onlar ilə mömin kimi öldürür. Necə? Bəli, mö mömindirlər. Hər ikisi mömindir. Fəqət, e, hətta, hətta, işə kitablarında belə Əlil, hətta nəhşil-balağada belə var. Nəhşil-balağada belə var ki, deməli, nəhşil-balağada bax, deyim, xatırla, yadımda deyil belə, deyim, xatırla. Ümumiyyətlə, bir dənə şey deyəcəm, bunu xatırla, yadva düşürək yox. Əlinin qoşununda olan möminlər Muaviyyənin ortasına Şam əhlinə, Şam əhlində söyəndə Əli nə dedi onlara? Xatırıma, xatırıma gəlir. Xutbə bilirsiniz? Yox. Onlar bizim qardaşlarımızdır. Mömin qardaşlarımız. Qalqan da söyləyin. Fikirlərində... Süfeyində? Hə də? Həm də Süfeyində. Dəqiq Süfeyində? Süfeyində müavinə ol, həm də Süfeyn, hə. Süfeyində. Fəqət fikirlərində xəta ediblər. Bizim məqsədimiz onları bu xətalarından döndərməkdir əksər bütün kişiyə tarixli hamısında var. Yəni lazım olan inşallah gətirərəm, problem deyil. Əli deyil bu sözü. Əlinin dediyi sözü əməl olunmur onda. Bəli Qadağan Hüseyn, mən onu söyləyirəm. Niyə? Bir şey var. Tabeliyin altında qalıb, məsəl üçün, mən sənin ordunda iştirak edirəm, mənə də gülüm. Sənin tabeliçiliyindəyim də. Sən mənə başa salmısan ki, belə doldurmusan beynimi. Gedirəm bunun üstünə. Birinci baxın. Əsas sərkərdədən gedir söhbət. Demədi ki, Muaviyyə tutmaq şərti. Bir dənə şey deyim söhbət. İmam Əli ilə mütəammidən bilən izləyirsən səvəsən. Bu il mən maraqlı onu görəcəm. Kimi ilində bunlar. Bu bir şahın ayə var. Bilmirəm hansı ayədir Quranda. Bir şəxs mütəammidən. Mən qatələ müminən mütəammidən fəcəzəuhu cəhənnəmə xalidinə fiyhə bədə. Yaxşı. Quran-ı Kərimdə bax ayəni, indi get o ayənin bir də öz kitablarınızda təfsirinə bax. Və ya, və ya. Bəqərə surəsində olan ayə. Bax məsələn bir izah deyəm. Yaxşı, mən sənə indi izahını deyirəm. İzahını deyirəm. Mömini yəni təqrir edilir. İzahını deyirəm. Mütəammidən orada nədir? Bütün təfsirçilər bunun üzərində durur. Çünki Quran məsələn İslamda aydındır. Mən uzaqda, məsələn bunu öyrənsəm, sən də bunu doğma qardaşsan. Mən bunu öldürsəm, mən qatiləm, bu məqtul. Öldürən, öldürülən. Bunun hökmü, mənim hökmüm İslamda qatilin hökmü nədir? Ənnə, ənnən nəfsə bin nəfsi. والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح qısas. Cana can. Buna görə qısas mən öldürülməliyəm. Bu bir. Və ya mən bunun qardaşına, ev əhlinə pul ödəməliyəm, qan pulu. Əgər o istəsə, bağışlasa, mən azad olmalıyam ya da ki öz könlü ilə. Hər bir halda mən mömini öldürmüşəm. Mən qatil, Allah Quranda mən qatilə bilsən nə deyir? Deyir ki, ufiyələhu min əxihi. Öldürülənin əhli əgər öz qardaşını bağışlasa mömin qardaşını. Məqtulun öldürülənin qardaşı əhli. Mən qatil onun qardaşı oldum. Ufiyələhu min əxihi. Öz qardaşını, mömin qardaşını bağışlasa, yəni Allah Subhanahu qatilə öldürülənin ailəsinin qardaşıdır. Onu öldürsə də qatil olsa da dində qardaşıdır. Bu ayədir Quranda. Və ya Hücrə surəsi 9-10. Açıq aydın fikir, amma mömindir və qardaşlar. Ona görə o ayədə də mütəammidən bütün təfsirçilər deyir ki, burada söhbət nədən gedir? Söhbət, söhbət, söhbət. Onun qanını, qanını, onu kafir bilərək, qanını o cür halal bilərək öldürmək. Bunu müsəlman görmədən kafir görərək, kafir görərək nə? Yəni, bunu mümin sayılır. Yox, mümin yox. Niyə sayılır? Mütəammidən var ha, bilərəkdən. Bu ayənin bir məsələ deyirəm ki, get təfsirinə bax və salam. Bir bu ayəni, hə. Deyə qutamasın təfsiri. Çünki olsa bir-birini təfsir görmür axı qardaş. Sən mən dediyim odur ki, bu ayəni deyirsən mənə. O ayə gəlir ki, mən qatilə müminən mutaammidən bir kim bir mömini bilərəkdən öldürsə, mutaammidən bilərəkdən kafir bilərək, qanlı halal bilərək öldürməkdən gedir. Kafir bilir. Kafir nədir? Hələ havadan bilir. Yəni deyir ki, bu küfr elədir də. Özü bax öz nəfsinə. Öz nəfsinə nə haqsız yerə, haqsız yerə də, haqsız yerə. Və salam. Haqsız. Məsələn Məsələn, mömini kafir bilir, amma həqiqətdə o mömindir. Başa düşdün? Yəni, məsələn, mən bunu kafir bilirəm. İndi Muaviyyə öldürüləndə, məsələn deyirəm, Muaviyyəni vursan döyüşdə, o kafir qismində öldürülür ola? Xeyr. Orada mütəammidən aid olan bir şey yoxdur. Xeyr. O tamam başqa döyüş deyil. O tamam başqa döyüşə aid deyil. O ümumiyyətlə... Yəni, bu ə, e, müharibə, bu Hı. əhval, hal, o aidiyyət yoxdur. Qəçiyyət, qəçiyyət, qəçiyyət. O tarih mümin deyil. Muaviyyənin dəstəsi, Muaviyyənin dəstəsindəkilər də hamısı müsəlmandır, Əlin dəstəsindəkilər. Fəqət Əli burada e, haqqı onun qardaşı idi. Öldürən onun qardaşı. Bəli, qardaşı idi, müsəlman qardaşı idi. O da mömin idi, onu da öldürdü. Bəli, o da mömin idi. Qəsdən öldürdü də. Qardaş. İndi ona görə əbədi cəhənnəm olur o mömin idi. Niyə? mutaammidə fəcəzə o nəfər axırı da ayəni. Qardaş, sən inşallah o ayəni getirdin axırı bir də ayəni, xahiş edirəm. Fəcəzə o xalidinə fihə əbədə. Xalidinə indi get təfsirinə bax. Yəni əbədi orada bağlıdır qardaş. Mən bir dəqiqə. Yaxşı, gəl, gəl, üz üstə. Əbədini izah. Gəl, əbədini izah. Sənə ayə deyirəm. Yox, izah elə. İzah edirəm, ayəni izah edirəm. Biyadan dedim, Quran Quranla təfsir et. İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Necə? Yəni, müsəlmanı öldürmək əbədi cəhənnəmlikdir. Amma Allah subhanallah əksini deyir axı. Quran deyir ki, yeganə bir günahdır. Yeganə bilən günah var. Hansı günahdır? Şirk. Allah onu bağışlamayacaq. İnna Allah la yaghfiru an yushrak bihi. Allah qiyamət günü ona şərik qoşulmasını bağışlamayacaq. Və yaghfiru ma dunna zalika limen yasha. Bundan başqasını isə sizə bağışlayacaq. İnnehu men yushrik billah faqad harramallahu alayhi cennə. Kim Allah şərik qoşdu cənnət ona haramdır. Şirkten başka, şirkten başka, şirkten başka hiçbir ve konkret mesela ayet var ki والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي إلا بالحق ولا يصنون ومن يفعل ذلك يرفع ثامه Kim Allah şərik qoşsa, məsələn, kim orada sonra gəlir zinadan və adam öldürməkdən, haqsız yerə. E, bunun yeri cəhənnəmli idi, tövbə edənlərdən başqa. İllə mən təbə və əmənə və amilə. Bu xalidin sözü Quranın hər bir yerində e, məhdudlaşır ki, müəyyən qədər qalıb cənnətdə, cəhənnəmdə. Hər bir yerində bu işlənib bu söz. Yox. Onu, onu təfsirçilər ona görə götürürlər. Hansı, məsələn, tutaq ki, xalidinə fihə əbədə burada, onu heç bir alim deməyib. Burada deməli müvəqqətidir başqa yerlərdə. Niyə görə deməyiblər? Çünki bunu müvəqqəti edən Bu sadaladığım dəlillərdir. Sadaladığım dəlillərdir və başqa ailə də. Bunlar bunu müvəqqəfə edir ki, bu Xalidin sözü, bu əbədi sözü deyil mi? Xalidin çünki ha, müvəqqət əbədi yox, qardaş. Ərəb dilində xalidinə fihə mənalarından biri də bir yerdə uzun qalmağa deyirlər. Uzun müddət, çox müddət qalmağa deyirlər. Bu mənada da ərəbdə işlənir. Yəni bu əbədiyə işarə ola bilər? Yox. Başqa yerlərdə bu xalidindən əbədi kimi istifadə hə, olunur. Hə, şirk və küfür üçün. Orada adam yəni bunu demək istəyir ki, bu xalidin sırf bir dənə müvəqqəti uzun o sizin rivaza aiddir də. Yəni ki, var ki, bu xalidin başqa bir Quranın başqa bir yerində onun üçün əbədi olaraq təbii bəs nə? Amma bu, burada niyə görə belədir? Quranda başqa ayələr bir Allah dediyim ayələrə görə. Məsələn, bax mən sizə bir ayə deyim. Həşr surəsi 18-ci ayə. Ləqəd, məsələn, bizə deyirlər ki, niyə radiyallahu anhu deyirsiniz sahabələr barədə? Allah subhanətələ deyir ki, Ləqəd radiyallahu anil mümininə iz yubayyununəkə təhtə şəcər. Düzdürmü? Bu ayə nazil olmuşdu Hudeybiyyə sülhündə. Hudeybiyyə sülhündə... O ağac sonradan kesildi, atıldı. Bəli. Hudeybiyyə sülhündə ağacın altında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem biyyət edilmişdi. Və o biyyətdə 1500 yaxın sahabı var, 1500. Allah ondan hamısı orada idi. Ali, Talha, Zübeyir, hamısı orada idi. Və Allah subhanətələ deyir ki, ləqad feyli, ləqad, qad və ləqad. Madinə gələndə aydın demədi. Qətili ifadə edir. Ləqad radiyallahu anil müminin. İzi yübəyi'unə Madinə gələndə necə olur? Madinə gələndə qətili bildirir. Qətiyyət. Müdarinə gələndə çox vaxt təsiri idi. Təmiz. Məsələn, qad yarba. Bəzən razı olur. Aydın. Və ya ehtimal ifadə edilir o sürdə. Yəni, ittifaqdır yəni, bu gramatda. Qad qaraqnəhu Salam da, mən axı oxuyub. Salam oxuyub. Yəni bu keçmiş zamanla nöqtəni qoysun. Ləqəd gücləndirir. Allah Subhanahu taala deyir, ləqəd keçmiş zamanla. Radiyallahu Anil mümini. Allah deyir, ağacın altında sənə biyyət edən möminlərdən artıq razı ol. Və bu gün, bax, bu gün hər bir müsəlman nəyə görə yaşayır? Allahın razılığını qazanmaq üçün. Məqsəd budur. Təsəvvür bir nəsil Talha Zübeyir, Abbaq Ömər, Ali və qeyriləri. Allah qiyamətə can oxunacaq Quranda onlar vardı, ayə nazil ki, Allah artıq sizdən razıdır. Və Allahın artıq mən onlardan razıyam dediyi şəxs sonradan kafir ola bilər? Bu əhlüsünlə nəzərində ki, bunlar olur da bunlar. Yox, əhlüsünlə nəzər deyil. Bütün tarixin ittifaqıdır. Bütün. Ki, bunlar olur. Bunlar. Bütün tarixin ittifaqıdır. Və davamına bax. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Və qəlblərində olan imanı bildi. Allah subhanə hətta qəlblərindən xəbər verir. Yeganə nəsildir ki, sahabələr. Mən özüm, mən buna zahirə müsəlman deyirəm. Amma qəlbimdə, mən nə bilirsiniz qəlbimi? Bəlkə münafiqəm. Yeganə nəsildir ki, sahabələr. Biz onların qəlblərinə mən şəhadət verirəm. Çünki Allah şəhadət verir. Fa'alimə mə fi qulubihim. Fəənzələ səkinət aleyhim. Qəlblərində olan imanı bildi, üzərlərinə səkinə indirdi, onları yaxın bir fəth ilə müjdələdi. Vəssalam. Bu ayədən sonra mən necə Talha bardı, Zübeyrə, Abbaqır Ömərə dil uzağa bilərəm. Necə? Hansı qiyamət üçün oxunacaq Qurandır. Və belə ayələr Quranda və ən əsası Həşr 8-9 10-cu ayə sən arasıdır. Siz ya Allahın kəlamını mən inkar edə bilmərəm əsla və təfsirini də verməyə, təfsirini oxumamışam bunun nədir. Sən dediyin təfsir, oxuduğun təfsirlər ki, bizə izah edirsən. Mən bilmirəm. Həm də möhkəm ayədir. Hə. Yox, sən deyirsən ki, möhkəm ayədir. Möhkəm ayə. Hə. Yəni əsaslandığın dəlillərə görə də öz beynindən deyirsən axı möhkəm ayədir. Mütəşabihdir, falan. Hə, yəni ki, yox, onu demirəm. Yəni öz yolunla götürdüyün istinbatın... Nəysə, onsuz mən öz dəlilimlə danışıram. Hə, yəni Belki zaman hanbelliğin söhbəti gelir de burada. Söhbət bundan gelir ki, burada olan ümumiyyətlə... Bu dəlildə Qurandan olan açıq aydın ayədir. Sahabələrdə xəsabi yazılmış Yox, götürdü ki, var da, yəni hədislərdən deyil. Gəlir ki, var da, olar, o sahabələr... Hə, hə, bu ki, Talha Zübeyir, bunlar o biyyətdə olması yüz dir bütün tarixlə. Burada heç bir şey Yaqub bin Məsud bütün şey heç bir yəni heç kəs deyə bilməz ki, orada olmur. Mümkün deyil. 100%. Yəni, bu bir hədis var idi, şiyələrdə belə yazırlar. Yazılır ki, ə, e, deməli, Usamənin qoşunu var idi, yəni Usamə. Orada, məsələn, Əvvaşinin özəlinin orada iştirak eləməsi ilə çıxır. Bunlarda bir şey okumamısın? Birinci, bu məsələ, hə, sən, mən bildim. Birinci, tam danışa bilmirəm, ona görə Birinci, Peyğəmbər, e, Peyğəmbər sallallahu yəni Usama qoşunda iştirak eləməsin, nə olsun ki, nə, nə olacaq ki? Deyir Peyğəmbər onlara lənət elədi. O, o uydurma şeydir, o uydurma şeydir. Ha, o uydurma. O uydurma hədisdir. Uydurma. İkincisi də ki, başa düşürəm, <coughs> Abbaqır xəlifə idi. Məsbur idi, Usmanın iştirakçısı Mədinədə idi. Ordunu çıxartmışdı. Burada nə problem var? Ən önəmli, yəni bizim üçün ibrətdə olan ayə hansıdır? Haşr 8-9-10. Sonra özünüz oxuyarsınız. Haşr surəsi 8-ci ayədə Allah subhanətlə mühacirlərdən danışır. Yəni sahabilər iki növdür. Muhacir ənsər. Muhacir Məkkəli sahabilər, ənsər Mədinəli. Məsələn, Talha, Zübeyir, Abbaqır, Ömər, Osman hamısı mühacir idi. Əli, məsələn, radiyallahu anh. Allah subhanədir mühacirlərdən danışır Həşr surəsi 8-ci ayədə. Və sonra deyir ki, və uləikə humus sadiqun. Onlar sadiqlərdir. 9-cu ayədə ənsarlardan danışır. Deyir ki, və uləikə humul müflihun. Onlar talaha çatanlardır. 10-cu ayədə gör nə deyir? sahabilərdən danışan. Deyir, onlardan sonra gələnlər isə sahabilərdən sonra gələn nəsildən danışır. Onlar üçün, mühacir və ənsablar üçün belə dua eləyərlər. Allah bizə sahabələr üçün necə dua etməyi öyrətir. Ey Rəbbimiz, bizi və imanda bizi ötmüş o qardaşlarımızı bağışla. Birinci fayda, imanda bizi ötmüş deməli imanda çıxa bilmərik. İmanda bizi ötmüş qardaşlarımıza lənət yox, bağışla. İkinci fayda bağışlamaq deyə. Qardaşlarımız. Dördüncü var, qəlblərimizdə onlara qarşı kin yeri buraxmaq. İmanda bizi ötmüş mühacir və ənsar qardaşlarımızı bağışla və qəlblərimizdə onlara qarşı kin yeri buraxma. Əhlüsünə və cəmaatı etdiyi dua Qurandakı duadır. Və bu duanın artıqını etmirik. Amma ki, sadıq, bizim problem nədir? Şiə məzhəbində iş gücü odur ki, tarixi vərəyləsin zəif uydurma səyi baxmır ha. Sahabənin bir ayağı ardası sürüşdü, onu tutsun. Dənizlər qədər savab işləri qoy qırağa. Məsələn, bu gün İslamı evə bənzətsək, biz hazır evdə heç yaşaya bilmirik. Adi hicab məsələsini həll edə bilmirik. Düzdürmü? Amma onlar olmayan evi qanları bahasına, canları bahasına Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birlikdə təməlindən uzatdılar. Biz bundan danışmırıq. Tağda hamısı ayağı sürüşüb. Ola bilər Allah bağışlasın. Nə olsun? Əhl-i sünnətin baxışı budur onlar barədə. Və salam. Və Allah Subhanahu bu ayətin Tilka ümmətun, misal üçün deyirəm. Tilka ümmətun qad xalat. Onlar bir ümmət idilər. Gəldilər və getdilər. Ləhə mə kəsəbət və ləkum mə kəsəbtum. Onların qazandıqları pis yaxşı özlərinə, sinkilər sizədir. Və lə tusaluna amma kanu ya'malun. Siz onlardan soruşulmayacaqsınız. Qurtardı. Məsələn, Yezid barəsində də bu sürədir. Bəli. Yezid barəsində necə? Əhlüsünnə Yezid mövqeyi o kitabda verilmiş, kitabda var. Əhlüsünnəyə görə Yezid kafir olmuyor. Zalim olub, fasiqliyi qabağına məqsəd qoyan xəlifələrdən biri olub. Və İmam Hüseyni yəni peyğəmbərə inanır. olub. Və əhlüsünnə istəyir bir neçədir. Bax məsələn, ə, e, Muxtar Səqafətlik var, kafirə qarşı şiddətli. Muxtar Əs-Səqafi tanıyırsınız? Muxtar Əs-Səqafi. Bəli, tarixdən ha. Ona münasibətiniz müsbət mənfi. 150 beytin münasibəti müsbət. Müsbətdir. Niyə? Mən də sənə ki, Yezid ondan əhsal olub. Baxma ki, Muxtar Əs-Səqafi özü vaxtı ilə Hüseynə qarşı çıxanlardan idi, sonra tövbə elədi. Sonra İmam Hüseynin qatillərini bir-birinə elədi? Qırdı. Qırdı. Sonra nə elədi? İddia elədi ki, Peyğəmbərə, mənə bəhs edir. Dindən çıxdı, kafir oldu. Yazı ondan əsərdir. Ha, bütün şey kitabları. Muxtarın, rica, rica kitablarının muxtarın həyatına bax, deyilir. Hətta, hətta imam, hətta imam e, Musa Kasım deyə də rica hansının dövründə kimi, o imamlığın dərəddir yerdi və İmam Muhammed ibn Hənəfiyyə var, e, əlinin o biri zövcədən olan oğlu. Onun imamlığından etiqat edirdi. Yəni, hətta Yezid ondan əfsəldir. Ən azından kafir olmadı. Bu şiddətli məsələ, sonra kafirə başqa, şiddə alil, kufrəri, ruhana, o beynə. Bəli. Bu, məsələn, şiddətli kimi qabul eləmək olmaz, o Həzrəti İmam Hüseyin Aleyhisselamla döyüşür. Qardaş, o kafir olub mu? Əhlüsünə görə kafir olmuyor. Əhlüsünnə görə zalda şiddətliyindən və əhlüsünnə alimlərindən bəziləri şəxsən fərd olaraq